da zablagodarimo gospodu, bratiju i oci za novo sabranje oko imena Hristovoga oko ovoj svetinji drevnoj obnovljenoj sabranje epitoav to kako se kaže u dijelima apostosima na način na koji se sabirala prva hrišćanska zajednica u Gornici Sijonskoj na istom mjestu kako kaže tamo oko lomljenja hljeba pojanja salama i himni sa sabranje oko Krista po riječi apostola Pavla. Šta je drugo crkva Hristova nego je upravo to sabranje. A vidimo prvi put na tajnoj večeri Hristovoj a onda potvrđeno, ispunjeno a Duhom Svetim na dan silaska Duha Svetoga na svete kućeni i stole Po riječi gospodnjoj, a neću vas ostaviti same, nego ću vam poslati duha utješitelja koji će vas uvesti u svaku istinu. Šta je drugo crkva Hristova kao pa, tijelo, nego tijelo njegovo i sabranje oko njega. Eto, to sabranje oko njega, oko imena njegovoga koje je za svakog imena ono je utemeljeno Stvaranjem čovjeka, Adama i Jeve, obećanjem Adamu i Jevi koji su otpali od Boga, koji su se otuđili od volje njegove, pogazivši zapovijest o postu. Obećanje njemu da će sjeme njegovo gaziti na glavu zmije. A zmija će ga u petu ujedati. To sjeme Božje je ono sjeme izabrano Božjeg naroda do Hrista, onog starog Izraila. Upravo smo čitali onaj odlomak iz knjige poslanja o, o Izrailu, o Jakovu, praocu, koji je na bolnu svoga sina Josifa došao u Egipat, oni njegovi sinovi da bi se tamo prehranili, gdje je oko 400 godina izabrani Božji narod ostao u egipatskom ropstvu, egipatskoj, kako se to naziva u svetim možnim knjigama. A onda je i on sam, Jakov, Izrael, vraćen na obale i Jordana, gdje su pohranjene njegove mošti, a poslije njega po njegovom blagoslovu i blagoslovu Boga Josifa, Bog je izveo i narod izabranio iz egipatskog ropstva. I vodio ga 40 dana kroz pustinju. Trebalo je 40 godina, ne 40 dana. Trebalo je da prođe kroz pustinju da bi se udostojio zemlje obećane. Da bi se očistio Zašto ga vodi kroz pustinju? Mogo je gospodin nekim bržim putem da ga, da ga privede. Međutim, ne bi se izabrani narod oslobodio od egipatskog mraka, od, od demona i demonskih sila koje su ga zaprovali bez prelaska preko, preko Crvenoga mora, prelaska koji simbolizuje upravo tajnu, tajnu krštenja i tajnu novoga rađanja. Bez onog oblaka koji je plamenog stuba ognjeno koji je vodio izabrani narod kroz, kroz pustinju i koji ga je priveo iz koje u kakvoj opasnosti taj Božji sada narod bio vidi se po tome kada je Mojsije otišao na Sinaj i provodio dame u postu na molitvi, prizivajući ime Božije i dobivši deset Božjih zapovijesti. Kada se vratio, našao je narod koji koji je vratio se kao pas na kako kaže Evanđelje. Gde je taj Mojsije koji nas vodi, koji nas zavodi. Nema nama pravoga života i prave sreće bez Egipta jela egipatskih hajde rođeni bez jela egipatskih pa su onda <clears throat> povratili se i paganstvo, i bogoboštvu egipatskom njime zaprimani. I pored velikih znamenja koje ima Bog, trudio se da ih vrati sebi, da ih vrati pravome putu. Napravili zlatno tele kojemu se klanjaju i Mojsije u ognjenoj revnosti razbija one dvije ploče zbog njihovog zločina duhovnog zbog novog otuđenja od Boga i to što se dogodilo sa prvim izabranim Božjim narodom zanimljivo je da se to događa kroz svoju istoriju događa se sa tim izabranim Božjim narodom sve do dolaska Hrista. A pa tome sljeduje i babilonsko ropstvo, tome sljeduje jelinsko ropstvo, za nama Božje, tome sljeduje i rimsko ropstvo. Tome sljeduje ispunjenje one riječi Hristove Jerusalime, Jerusalime. Koliko puta sam pokušavao da sabere djecu tvoju kao što sam sam bilice svoje i ne ste jeo ostać vam pusta. Zemlja obećana. Kao što se dogodilo 70. godine poslije Hrista, za vrijeme imperatora Tita, kada je Jerusalim sramlja sa zemljom, to je plata bila za grijeh ubica i ubica nekadašnje izabranog Božijeg naroda. I odnio je svetinje, kao što je nekad na uhodonosor, odnio svetinje iz Jerusalimskog hrama i unio ih u svoja idolišta, tako su i Rimljani, i novi idolopoklonici te svetinje odnijeli u Rim, božački i danas jednoga u Rimu koji je bio slavoluk imperatora Tita, a na kome su kameno uklesane te svetinje i rimljani koji odvode u robstvo izabrani narod Boži Kakve su to kakve su to posljedice toga, kao što vidite, 2000 godina taj narod, upravo zato što je odrekao se onoga što je očekivao, radi koga je, koga je izabrao ovdje, koga je postojao, ehm, odrekao se Mesije koji je došao i rasijao ga je po, po čitavom svijetu i dan danas je rasija po čitavom svijetu iako se jednim dijelom vratio na svoja otačka vjekovna ognjišta u, u Izraju to nosi ime po ocu Izraela po Jakovu. Dakle, sabranje je neprekidno vraćanje preko preko proroka, preko sveti careva, Davida, Solomona, prije njih, Saula, preko Samuila proroka, sve do svetog Jovana Krstolje preteče njegovo otuđivanje i njegovo vraćanje. I šta se dogodilo u tom narodu je ostalo to sjeme ženino, kako ga naziva bogovidec Mojsija. Osta, uvijek ostaje taj ostatak lima. Ostatak u svim tim zabludama i lutanjima e, toga naroda, prvog izabranog, uvijek je jedno ostatak je ostajao koji je bio sveti kvasic i koji je čuvao riječ Božju, što znači koji je čuvao to sjeme. Taj ostatak i jeste to sjeme ženino, sjeme evino koje je se sačuvalo da bi to sjeme tek onda dobilo svoje plave plodove kada je e, riječ Božja primila tijelo kada je Bog postao čovjek e, vječni logos Božji kada je postao čovjek postao kao jedan od nas e, sveta Božja riječ koja ta riječ biblijska, starozavetna i novozavetna, to je njegova riječ. To je to njegovo sveto sjeve, koje je iz tog ostatka niklo i koje je to sveto sjeme onda kroz njega kroz Krista gospoda ono je umnožio svoje plodove i to jeste u stvari crkva Hristova i to sabranje oko Hrista novozavjetno sabranje na tajnoj večeri sabranje silo Duha Svetoga oko lomljenja hljeba oko svete Eukaristije blagodarnoga prinosa oko svetoga pričešća tijelom i krvom Hristovo. Tako da samo oni koji se pričešćuju tijele i krvi Hristove, oni pripadaju tom izabranom Božnjem narodu, tom sjemenu Adamovom, sjemenu ženinom, tom svetom ostatku koji se uvijek iznova umnožava ali s jedne strane imamo tu umnoženje sjemena Božijega, naročito poslije Hristovog vaskrsenja, što jeste crkva Božja, a s druge strane imamo i i taj neprekidni povratak kao psa na bljuvotinu kako u vrijeme proroka, tako i u vrijeme Hristovo i poslije Hrista gospoda. I uvijek me čudilo da gospod u Novom Zavjetu ne kaže da će s jedne strane kaže da idite i propovijedajte svima narodima i ne samo svima narodima nego e, i svakom stvorenju onako Marko, Matovo, Marko, evanđelju propovjedajte blagu vijest. Ali s druge strane govori da da to sjeme, taj narod i to stado, njegovo stado, ipak je malo stado. Ne boji se malo stado. I ne samo što kaže, ne boj se malo stado, nego čak i još jedna, još poraznija riječ gospodnja da se on pita, hoće li kad dođe ponovo drugi put, hoće li naći na zemlji toga sjemena. Hoće li ga biti, hoće li biti naroda Božijega na zemlji. Sigurno da će ga biti i otkrovenje Jovanovom o tome govori ali kao što je onaj prvi izabrani Boži narod prolazio kroz pustinju i tako i sačuvao i provjerio se u vjernosti, tako i novi Izrael, crkva Božja, kroz vjekove i danas i u buduća vremena, e, sve se više približava toj pustinji. Treba čitati otkrivenje Jovanova koje upravo govorio o ženi koja je pobjegla u pustinju. A to žena jeste cakva Božja. Taj koja je pobjegla u pustinju. Ima jedan ruski onaj filosof Vladimir Solovije. Ima njegova knjiga, zanimljiva njegova knjiga, tri razgovora pa će da kažemo, ima i on tako jedno. S jedne strane ima i jedno, da kažemo, e, zabludu filosofije, pa možemo da mu se i oprosti, kako nam se on da će doći do jedinstva oni koji su otuđili se od crkve, Rimi i protestantizam, kad govori o Rimu, govori apostolu Petru, kad govori o protestantizmu, govori apostolu Pavlu, a kada govori o pravoslavnoj crkvi, govori o apostolu Jovanu. Da. I da će tek kad dođu posljednji dan istorije roda ljudskoga, u pustinji Jovan Bogoslov, Petar i Pavle pružiti jedan drugome ruku i sastati se u pustinje. Dajte nam makar i toga bude, kako to reći, u Božjim rukama, ali je veoma bitno da je pustinja ona koja, koja rađa. Ne govorim to slučajno o pustinji, jer monaštvo je po svojoj prirodi vjerstvo u pustinju. To je priroda njegova. I veliki teolog e, našeg vremena, Georgije Florovski, je zapisao, pišući o tim vremenima prve crkve, naročito četvrtog vijeka, kada je veliki broj hrišćana ljudi poslije cara Konstantina prišao crkvi. Onda je došlo do slabljenja crkvenog života, raslavljivanja crkve. Ušli su u crkvu i ljudi koji, koji jesu nijesu doživjeli istinski promjenu desnice gospodnje. Nešto prilike slično onome, ovome našem vremenu. Poslije velike pustinje i gonjenja crkve Božje, naročito kod slovenskih pravoslavnih naroda, Mnogi su se vratili crkvi. To naroče treba vidjeti u Rusiji. A evo i kod nas. Pomenu smo i ovu svetinju ovdje gdje se sad nalazimo. Ja je to rekao hito kad sam prvi put došao 90. Tamo neke prve, prve druge godine ovdje. To je bila ruševina gomila kamenja, hram u kome smo danas služili liturgiju, a već je stojalo je kube, ali svakog trenutka se očekivao da će se srušiti. Otarska apsida je već bila propala, na sa ove južne strane bio je prsno zid. Samo se očekivao da prvi vjetar koji dune i neka poplava da to sluši. Jedino što je ostalo neoskrnavljeno, to je bila mala crkvica koju posjetite ovdje mala crpica ovdje se nalazi u koje bogorodice. Nekim čudom Božje sačuvala tu i one freske dvije preumile. I ovaj Vasko Tanović, ovdje neko dijete koga Bog nekako dotakao, koji je došao toga dana prije nego što sam ja to došao, on je zapalio kandilo. A freske i ikone plaču. Sliva se, jer gore nema krova, nema ništa. Sliva se voda iz one freske. Ali tu je bio negdje tamo 60. i 70. godina neki gorac jeromonak. Jedna interesantna ličnost, inače bio slovenac koji je pravo pravoslavlje i koji je ubrzan njegov životni put, zanimljiv, bio i u partizanima negde poslije kako je bilo i na osnovu toga je uspio da dođe ovdje kada je ovo to na državu 53. godine e, nacionalizovano i kada je e, dakle e, pripalo ne znam ministarstvo kulture i sve bilo tu do tamo koji godina kada je naš, došao kad Sava Komatović, Božja duša, ovdje. I, dakle, tako stoji ta ruševina tu, kapa, kapa voda, ali to kandilo mi je dalo vjere i obnovilo da će Bog, već zapaljeno kadilo, evo, će Bog kao što je Bog i dao. Dakle, pustoš i pustolina i pustinja kroz koje je prošla i ova svetinja, kroz nju i preko nje i crkva Božja izabrani Izrael i evo ona se obnovila obnovila se ova, ova svetinja kao i druge svetinje. Međutim, ovo što pomenu smo, što pomenu smo znali. Četvrti vijek. Mnogi su se tu nekako prihvatili te obnove ali Bog zna i Bog vidi koliko je duboko se dotaklo taj duh istinskog preporoda, pokajanja i preobraženja, svi u nas. A da ne govorimo i drugi koji su naše vrijeme krštavaju. I zašto kaže anceti Georgije, sveti je sigurno izuzetan je teolog našeg vremena i <clears throat> e, duhovni otac Georgije Florovski. Onda su, kaže, s obzirom da je raslabila se e, život u crkvi, došli su mnogi u crkvu, tako neko je iz interesa, neko u početku krene, pa poslije se ugasi taj plamen u njemu, pa tu je stvorili su se, onda su se umnožile i mnoge jerese u to vrijeme, sjećam se da su bili sabor, baš blagodareći tome što su ušli ljudi u crkvu koji nisu bili duhovno preobraženi i onda i i Nestorije, i Makedonije, i Eftihije i ko sve tamo do Dioskora e, nosioci e, lažnijih učenja i onda je crkva naravno oduprala se vasilijanskim saborima, ali šta se dogodilo? Baš u to vrijeme oni koji su bili pa duhovno i duhovno probuđeni, oni su pobjegli u pustinu. Tako je nastalo monaštvo. Bjegsku u pustinu, egipatsku, sinajsku, palestinsku i onda poslije ostale pustinje, Svetoduska, pustinja Kijevo-Pečerska, oča kablarska pustinja, pustinja Zetske Svete Gore, samo da ponemo neke od njih. Bjegstvo bio upravo na traženje mjesta gdje će istinski, cjelovito se moći eh, ispuniti zapovijest Božja i vjernost Bogu. Ti koji su pobjegli u pustinje, oni su s jedne strane bili najvjerniji čuvari vjere, jer vjera je korijen, temelj svega istinska i prava vjera. Kako je govorio na jedan od, drevnom otečniku, kad su ga napadali, napadali su ga govorili mu, kaže, ti si oče, ne znam, ti si zavidnik, ti si, ti si bludnik, ti si svemu pripisivali, on kaže, jesam braćo, oprostite braćo, a onda kad su mu rekli, ti si jeretik, ne, nisam jeretik. Ja se klanjam Bogu na pravi način. A onda oni, oni ga kušaju u stvari. Pa ga pitaju, dobro, mi znamo da je ono prvo što smo ti pripisivali da, da ti to nemaš. Ali to si prihvatio. A ovo nisi prihvatio. E, kaže, on, e, ako nisam na dijelu sagriješio, ono što ste mi pripisali, ja jesam u srcu umu sagriješio. I treba mi vaš oproštaj, treba mi pokajanje. Ali biti jeretik, to znači izgubiti pravu vjeru. A bez prave vjere nema, nema spasenja, to znači otuđiti se od Boga. I onda nemati spasa, zato nemojte nemo optuživati ja ne prihvatam da sam se od Boga otuđio, nego sve što radim i činim, to je upravo gradim na o toj pravoj istini. Dakle su na veliki monasi e, egipatski, kao što je Antonije Teodosije, e, Teodosije veliki, kao što je sveti Atanasije Aleksandrijski, koji je bio duhovno čedo e, Ave Antonija, pa je nosio, dobio je od njega njegovu mirota to je bio neki, neki kožuh njegov. I to mu je bilo najmilije odijelo koje je vlačio sveti Atanasije, veliki borac i otac pravoslavlja. Dakle, e, s jedne strane su temeljili, su krenuli u pustinju svoj život na istinskoj, pravoj vjeri, tu vjeru, a onda naravno i gradeći na toj vjeri e, istinski pravi život. Da. Oto da taj opit sveti Božih pustinjaka, to je, to je bescen blago crkve Hristove, sve do, do najnovi staraca e, Svete Rusije i naših staraca Justina i Nikolaja Ohridskog, oni su ti koji su nastavili a i to sveto djelo, to sveto podvižničko djelo drevnih pustinjaka koji su cijelosno služili gospodu a time nastavili e, onaj duh prve hrišćanske zajednice. Sjećate se djelima apostolskim kako je ne samo što su se prvi hrišćani sad na jednom mjestu oko lomljenja hljeba, oko pričešća i Euharistije eh, i pojanja psalama i himni, eh, nego, nego im je sve bilo zajedničko. Toliko je bio taj oganj eh, koji je slišao sa neba, koji je donio gospod, rekavši, donio sam oganj s neba, o kako bi mi se htjelo da se taj oganj raspalio. E taj oganj je dakle ono što e, što su oni nosili onda je to e, taj oganj unutarnji on je sagorjevao svaki grijeh, svaki prekovljenost, a iznad svega korijen svakoga grijeha, to je demonska gordost i samoljublje. Samoljublje. To je ono što je otrov, samo ono čemu neprekidno govorimo i molitvama sadašnjim nego dakle, duha lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja. Vlastoljublje jeste upravo gordost, jeste samo ljublje, jeste sebe ljublje, otrovno i opako. A pa onda koji obogotvorava sebe, onda on i obogotvorava i E, spoljašnje stvari, predmete, njima se klanja idole, e, obogotvorava e, tijelo, obogotvorava ono što, čemu je dah u nosu, što je prolazno, što je nis, ništavno. A prvi hrišćani ispunjeni tom duhom samožrtvene Hristove ljubavi oni su se takmičili kako da podijele e, svoje srce, da podijele drugima i sve svoje darove koje je Bog dao da, da podijele sa bližnjima svojim i da se tako projavi ta Hristova ljubav u toj novoj e, zajednici. E upravo duh te prve zajednice hrišćanske, to je ono što je pretočeno i što je sačuvano u monaštvu, kroz svoju istoriju do naših vremena. Sveti studit, Simeon studit, on ima svojim pravima pa će kaže, kaže za igumana, a i ti kaže, srce svoje da podijeliš na podjednake dijelove svakim, svakome onome Dakle, ne samo što je i tu je opšte žiće monaško utemeljeno je to već u prvoj hrišćanskoj zajednici, a poslije je nastavljeno u svim žićima kroz vjekove. E, ono je produžetak te e, prve hrišćanske zajednice, sve zajedničko. I jedino mjesto gdje je sačuvan taj duh prve hrišćanske zajednice i upravo to. Šta je htio komunizam? I zašto je komunizam e, uspio da se primi e, u prvenstveno u pravoslavne narode? Komunizam je kao ideja, ideologije on je, on je e, čedo zapadno-marksističkog duha, grabljivog, ali je u isto vrijeme njegova ideja, e, izvorno hrišćanska ideja. Šta je pokušao komunizam nego da ostvari onu prvu hrišćansku zajednicu u ljudskoj realnosti. Međutim, po riječi jednog svetih otaca, dobro koje nije učinjeno na dobra način, ono prestaje da bude dobro. Postaje antipod. Dakle, velika i sveta ideja zajedništva, bratstva, dijeljenja dobara, kako su govorili komunisti svakome, prema njegovom radu i prema njegovim potrebama. Da. Ali način na koji je to izvršeno bio je zločinački, demonski način. nasilje a pa narod to davno rekao, ne može, neće baba silom u raj. E oni su htjeli babu silom u raj da utjeraju komunizmu. I onda da bi stvorili to idealno ljudsko društvo, novozavjetno društvo u suštini, onda su oni e, uveli nasilje, podijelili su na, iz opet, pazite, šta je proletarijat i zašto su baš e, e, Mars koji je jevrej, pazite, u dubini ostao jevrej i njegove ideologija. Proletarijat je nosilac duha izabranog Božijeg naroda. Ostali su goji, kako kažu jevreji dan danas, za ostale narode. A proletari su, proletarijat je taj koji nosi sa sobom, jer da bi mogao da ostvari, to onda treba da se unište kulaci, bružoazija, kako je to u to vrijeme bilo. Da se uništi, šta se dogodilo? 30 miliona ljudi je žrtvovano na otak Boga Moloha od 1917. godine do 1941. da ne govori ono posle što se događalo sa drugim svjetskim ratom, tako da je revolucija po Solženicinu poštila 60 miliona ljudi, realni konkretnih, radi stvaranja novog čovjeka, novog društva, nove zajednice. Ima kod, kod Pasternaka, u njegovom čuvenom onom spisu, romanu, doktor Živago, gdje on opisuje tamo negdje u Sibiru, e, sabrali se e, bolševici e, se sabrali u Sibiru i onda ubijaju po, po komiteta njih ubijaju neku grupu svojih protivnika, gardejaca i kako koji su bili. A onda ovaj, Pasternak opisao na to mjesto gdje su oni izvršili taj, e, taj zločin i ta ubijstva, na tom mjestu su u svoje vrijeme e, mnogobožci prinosili ljudske žrtve e, svome Bogu Molohu. Drugim riječima, Bog Moloh pagansko božanstvo, krvoločno, judoždevsko, ono se pojavilo na modern način. Dakle, to je posunovraćena, iščašena e, iščašena ideja evanđelja o zajednici. Šta je drugo je u stvari i satana nego je majmun Boži. Majmun eh, uzima eh, lik anđela, kako da kažemo, uzima lik božanski. od samog početka, kada se kada Elu obmanjuje, eh, kaže, rečeno ti je da, da ćeš umrijeti ako okusiš tek ćeš onda da poznaš pravde, tek onda će postati Bog jedenjem sa drveta poznanja dobra i zla i obmanjuje, dakle, podmeće rok za, za svijeću demonska sila prvom čovjeku i kroz svoju istoriju isto to radi. Tako je komunizam u suštini satanski ovaj, satanizam poslovačeno hrišćanstvo koje je ostavilo za sebe takve e, tagove e, i, ne samo komunizam nego, nego i ono što se događa sa narodima zapada poslije e, odstupanja od crkve pravoslavne, od punoće vjere u 11. vijeku e, prvog Rima i onoga što se rodilo iz Rima protestantizma. Dakle, ta osakačina vjera kao sjeme koje je, koje je zatrovano, no ne može, ne može da donosi samo pravo istinsko sjeme pšenično može donijeti pravoga istinskoga ploda i uroditi. Čim je čim je zatovano, postao hibrid. I može li da liči da je to sjede pravo da to su plodovi pravi. U suštini su tu plodovi koji, koji truju i koji i oni koji se sabiraju hrane tim plodovima, oni i sami se truju i ne samo što se truju, nego i drugima. Na druge prenose taj otrov. Tako da imaš ta sabranja kroz istoriju koja su nekada u ime Hristovo sabranja, ali u suštini su otuđenje od tog istinskog sabranja Hristovog. A crkva Hristova ga čuva i pravu vjeru i pravi život vjeru, ona ostaje malo stano kroz vjekove. I uvijek iznova se obnavlja kao obnavlja se mladost kao orlovska mladost crkve Božje, obnavlja se se upravo tom svetom sjemenu sjemenu riječi Božje i Hristo Gospodu dakle monaštvo je to ona što je protest protiv omišljenija, posvetomnjačenja crkve, izvorno pravo ono što. ne sudi presuda bilo kome nego, samim svojim postojanjem, ne sudeći nikome, ali Bogu jedino i njemu služeći, njemu se klanjajući, ono je e, nastavak toga sjemena izvornog u crkvi Božjoj e, nastavak i što se tiče vjere, a i što se tiče života po vjeri. Evo, pomenu smo opšte žiće. Evo, gledate sa šta se događa u ovim našim zemljama koje su jedno vrijeme se bile zanijele narodima, zanijele sa komunizmom, kao velikom idejom. Sad se pokazuje da upravo oni koji su krenuli tim putem, e, ogromna većina njih u stvari e, su to radili ne Boga radi, prije svega temeljili su to na Bogu bistvu. Što je govorio u 19. vijeku, ja mislim da je to bio Bjelinski ili Černiševski, ruski jedan socijalista. Mm. E, kaže, karakteristično je za, za socijaliste Boga nema, nema oca, dakle budimo braći. Kako možeš da gradiš bratstvo na ničemu? Na čemu ga gradiš? Na, na majmunskom praliku. Gradiš bratstvo. I ono što je govorio na, naš starac, dobri, divni otac, Makarije je dečanski, mi, kako je ovdje? odnos na Kosovu. A on se smijulji tako maša, će da kaže. A vidjeli smo šta je bilo sa bratstvom. Samo ostaje da vidimo šta će biti sa jedinstvom. E sad smo vidjeli <laughs> i šta je bilo sa jedinstvom. To se kod nas dogodilo konkretno u našoj državi koja je gradila bratstvo ovih naroda na Bogu ubistvu na u I vidjeli smo šta je bilo sa Bratskom, pa smo vidjeli šta je bilo sa judistvom. A mi naučeni opet od bolševika, vjerni, ovaj, matuški Rusiji, ali nažalost ne uvijek i svetoj Rusiji, nego i toj takvoj bolševičkoj, obezmoženoj Rusiji vjerni, a i ona, vidite šta je sagradila tu građevinu. Veličanstvena građevina Sovjetskog saveza objedinila na toj ideji marksističko-leninističkoj bratstva zajedništva. Da, gradila. I sad šta se dogodilo sa tim? Nao se ubistvu Dostojevski već prorekao i predvidio. Ivan Karamazov je taj nosilac te i takve ideje koji a njegov njegov brat Smerdjakov on je ispunitelj, on je taj koji ubija Fjodora Karamazova svoga oca. Pa ga pitaju, što si ubio oca? Ne, nisam ja to je. Ivanuška. On je, on je tu. On je zatrovao tim svojim sjemenom nesrećnog Smerdjakova. I ta Smerdjakovština je razvila se kao, kao gadost širom beskrajne Rusije. I posljedice toga propalo bratstvo, propalo jedinstvo, to bolševičko jedinstvo, komunističko. I plodovi toga su i ovo što se sad događa u Rusiji u ime tog bratstva podijelili su i narod ruski, kao što i naši komunisti su ovdje podijelili, srpski narod. Podijelili su narod na, na, na Ukrajince, na Bjeloruse, na ne znam šta se tamo gdje I sad gledate šta se dogodilo. Iz tog sjemena opaka i otrovnog gdje imate sad na Majdanu imate tu mržnju, imate a novu dubinsku duhovnu krizu i moralnu krizu jednog istog naroda. I imate ponovo one koji su rodili to razjedinjenje duhovno i koji su porodili tu i takvu ideologiju. Evo i sad oni su glavni zaštitnici Majdana i te i takve obezbožene Ukrajine. Evo sad, prijatelj, ko ne daj Bože, ali kako se stvari odvijaju, to sutra može da bude. Nije to više treći svjetski rat, nego već, već je on bio ova vremena, sve u sklopu trećeg, to već bio neki četvrti svjetski rat koji može da započne, već se priprema, da saziva oko, oko Krima i oko, oko Ukrajine. Ali je sreća Božja što je ipak u toj takvoj e, Rusiji dubinski ugroženoj, što je ipak Bog dao blagodareći krvinom učenika, carskih i, i drugih učenika kojima, kojih je zvijezda na nebu i blagodareći duhu pokajanja koji se dogodio od onog zdravijeg tijela ruskog naroda, danas ipak Rusija ponovo počinje da, da živi na pravi način i u tome jeste i njeno spasenje, ali ne samo njeno, znate, Rusija ima svoju i uopšte Slovenije imaju svoju misiju e, i u vremenu koje je prošlo, ali naročito u vremenu koje dolazi. Ne oni sami po sebe kao tijelo, kao nego oni koji su nosioci tog izvodnog evanđelskog Hrista, onog Hrista koga je Dostojevski nazivao Ruski Hristos. I misija, misija Rusije, kako da kažemo, i misija pravoslavlja, u stvari misija pravoslavlja jeste da dotično piše Rešetnikov, e, jedan general koji je prošao i kroz svoj prosti ponio sve to što se dogodilo sa, sa, Rusijom i došao sebi i pokajao se, kao što ima dosta takvih u Rusiji. Mnogo više nego li kod nas. I ja sam sve do toga, jer se ilo sigurno da još bolje to znate. Ovaj, koji su vratili se pokajanju. Jer pokajanje je ono što što, što je spasenje čovječanstva i jedini osnovni priziv Hristov, pokajte se, da se približilo carstvo nebesko. Jer Rusija, pa i zajedno sa njome i mi, i drugi pravoslavni narodi, smo nosioci tog pokajanja u kome je spasenje ovoga svijeta. sam jučer naveo sestrama ono što sam zapamtio od oca Justina, što je i mnogo interesantno. Kad je on bio na studijama u, Engleskoj, pa ga je pitao neki engleski tamo da li je bio biskup ili prelak neki njihov, anglikanac, kakva je razlika između anglikanaca i zapadnih hrišćana i pravoslavnih. I sad otac Justin mogo je da navode one običajne razlike, ne znam, filiokve i drugo ona zastranjenja u njihovo bogosti. Nije on to navodio, potpuno punim pravom. Nego je rekao, znate, svojstvo pravoslavlja je pokajanje. Ne znam da li vi. I ovaj se da put kažu pravo, pravo se kaže taj anglikanac. Kod nas se ne čuje riječ o pokajanju ima riječ o, poboljšanju moralnom, socijalnom, e, o priznanju pogrešaka, ali pokajanje. I to je tačno. Evo recimo uzmite sad i ova zbivanja sa nama ovdje, na našim prostorima, kada je bilo bombardovanje, raspad Jugoslavije, bombardovanje u Bosni i Hercegovini, na Kosovo i Metohiji. O čemu su govorili oni koji su po peti put bombardovali vas Govorili su o kolateralnim, kolateralnoj šteti. Ubijstva stotine, hiljada ljudi, rušenje svetinja, rušenje mostova, domova, paljenje, to su kolateralne štete. I onda se podsjetiš preko toga što njihovog sadašnjega, da podsjetiš se na ono što se sada na konkretno ovdje događalo 41. za vrijeme Nesličnja revolucije, kada su naši revolucionari do danas oni, oni jesu se pokajali, zato i ovi koji su sad na vlasti, to je to stvari, ona njihovih očeva, i sami, pa su govorili o lijevim greškama. Napunjene su jame po Crnoj Gori, braćom. Od Kunova Prisoja i do, jama u, po, po, po Bosni i ovdje po Crnoj Gori. Se brat brata ubio, brat brata ubio i sad zemlja na oduvu diše, kako kaže pjesnik Matija, Matija Bečković. To su e, lijeve greške. To su lijeve greške. Kolateralne greške. Drugim riječima, nema upravo onoga što je suština ljudskog priziva, ljudskog bića, to je, pokajanje. I sve dotle dokle dođe do pokajanja, onda nema čovjeku spasa. Evo sad ovih dana čitamo novostima, jedan njemački general koji je ovdje bio za vrijeme bombardovanja e, a, e, i učestvo i kaže i rekao je to i ranije, a sad je to ponavio, stidim se zbog svog naroda koji je peti put bombardovao mali srpski narod na Balkanu. Stidno je i sam, a ima takvih. Ima takvih ljudi bilo ih za vremena nacifašizma i bilo ih u naše vrijeme i to je jedina nada i tom zapadu, kao što je naključala to jedina i naša nada, dakle taj duh pokajanja. i e, to je pokajanje je e, suština e, hrišćanskog načina življenja i priziv A monaštvo nije ništa drugo nego je nosilac toga duha. suština toga pokajanje, to je i čin monašenja i, sve ono na što smo prizvani kao monasi, to je to u stvari. Pokajanje. Pokajanje koje, dakle, nije samo neko poboljšanje e, e, i čak i moralnog življenja, nego je to je, to je, to je duboki potres e, u ljudske duše, i saznanje eh, o svojoj ogrehovljenosti i puta kojim čovjek može da, da dospije do živoga gospoda kao što je zapisao je u otečniku za onog pustinjaka tamo kad se skupila bratija oko njega tri dana i tri noći van sebe pa kad se vratio pitaju ga oče Brate, gde si, to bio toliko? Kaže, bio sam na strašnom sudu. Pa kaže, oče, će i koji si sam svoj život posvetio gospodu pustinu. zar si ti bojiš? a je kaže, braćo, druga je mjera Božja, druga je ova naša ljudska mjera. Ja sam jesam trudio koliko sam mogo ali otkud ja znam jesam li ja ispunio ono što Bog od mene traži. Molim vas, ostavite me da nema vremena da gubim ove posljednje trenutke. Da, me, da, da, se da, pokajem pred, gospodom. To je ono što je govorio ono Java Antonije, kad su ga pitali, ja, duhovnost Java, šta ti misliš o sebe? Vjerujte mi, braćo, ovom zemljom nije hodio grešnije čovjek od mene. Antonije. Sasvim možda blagodat I to je njel, nije to metafora, niti je to neka njegova, kako da kažemo, nego to je to je on, to je najdublje ono što je, što je u, njemu, u, u njegovom biću, njegovo najdublje poznanje sebe i mjerenje sebe ne sobom i ne drugim ljudima, i njihovim ponašanjem, njihovim moralom, njihovom etikom, njihovim mjerama. Nego mjeranje sebe bezmjernom mjerom živoga Boga. I kad čovjek izmjeri sebe tom bezmjernom mjerom i, i, i kao biće i kao ono što je radio i što je mislio i stvarao, to je kao da ga nema. Šta je? Čovjeka mora biti čovjek. Farca jedna, što je zemlja vara, pa što, je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Kako je dubok, sve svetotački dubok, Petar II. Petrović Njegoš. I sve sam ovaj, svjesniji da smo mi e, zaboravili, nije smo spoznali, sakrio se. Sakrio se od nas, se sakrio vladika radi, u tome jeste njegova njegova monaška vrlina, jer to je osnovna monaška vrlina kroz vjekove bila i do danas, dan danas, najbolji monasi koji postoje, to su svetogorci, znate. Oni koji su najbolji tamo, oni skrivaju svoje vrline ko zmija a pokazuju ono drugo. Sjećam se stanca Zosine, ušao za Božić, svetogorac, u Beogradu, jedan mnogo zanimljiv je bio tamo. Pjevao je koanđiju. Međutim, divili mu se tamo, brate, i on prekine. I da služi da pjeva. U, u manastiru Hilandaru. Da mu se ne dive i ne čude. I pravio se i urodiv tamo, pravio se u I došao u manastiru Blagodenje i tako, tako, vidiš ga onako, kad ne jedan put, negdje bilo oko Božića, taj šaljivi e, hilandarac e, ja izašao iz, oltara tamo, a on kleko e, pred tamo sam rida za, u oltaru. A čim sam se ja vratio, ustao, daj, malo, daj mi malo vinca, da, zamaže, <laughs> da zamaže ono što, što je što sam ja njega ulovio. Ko Petar kalio. <laughs> da, ne, ja bih gledao, vidi ti, vidi ti njega, ali svi kažu u Vladaru, nosima tako, on ima svoj neki tako, svoj neki ritam. Usjećam se oca Pajsija, koji je napisao otac Teopedi, i on je njemu neki članak, tako je bio svetogorac, dobar u manastiru. E, ovom Dionisijicu, Dionisijskom manastiru ostavio fine knjige, bilo bi dobro da se prevede između neba i zemlje, o svetom nektariju, na kodijemu, o svetom gorcu i tako ima. Ali ovako bio, kao mi je učenje tako, <laughs> učenje ljudi, pa i on bio, što kaže u tom, tom nekom stilu. I onda napisao u ortodoksu Stipos, i pohvalio kako je to otac Pajsije, jedan od onih koji je ostao kakvi su bili stari svetokorci, pustinjaci, podvijenici. To dopredo do oca Pajsija, ako nije kako je nekomu to prenio. I došao ja, služio tamo kod oca Pajsija, u, u njegovoj keli, on poslije i sredi se tu, kaže, zamisli, kaže očak zamisli onoga Teoplita. Šta je bilo u Pajsija Zamisli ti njega dao mene, koji sam džubre ove zemlje. Dao mene nađe da mene istakne da sam ja tu neki borac A tako mi treba. Vidiš, ja se tu pravim. Pravim se nekakav. Pa mu dolaze kod mene ljudi, pa, pa onda ovaj, eh, oni, oni, eh, onda me oni hvale, i sve ono ako sam nešto uradio, sve mi isplatiš ovdje i ništa ne ostade gore, ništa ne ostade gore na, za, za nebo. E, kaže, kako, a tako mi treba. A oni koji jesu pravi zna znam ja njih, kaže. A oni su se sakrili, ni, ni ptica ih ne vidi, niti zna, niti poznaje. Oni su se sakrili, a mene tako mi treba. Počeo da vida, taj sin. Takav jedan, e to je taj duh, to što je otac Justin, taj duh pokoljanja e, koji je, koji je svojstvo, koji je... E, sjećam se starca Nikandra e, u Provamonu, Francuskoj, starac koji je u to vrijeme je već imao sam 94 godine. Kad sam ja služio sa, sa mitropolitom Filaretom Zagranične crkve. je arhijerejem, zaista podvižnik e, mitropolit Filaret. A Nikandar, on je e, proveo u manastiru 80 godina kao ona od 15 godina tamo u nekoj guberni, ne znam je Ruskoj, on otišao u manastir i tamo je bio e, u nekom nekom u manastiru, tamo do 22. godine, onda je ovaj, s onih 5 miliona Rusa napuštio i sad, ja mislim da ne znam da li je onda on došao sa sestrama iz e, Lesninskog manastira, čuvenog 500 mahinja, čuvena mati Katarina, pa poslije njena nasljednica Nina, koja je dovela sestre preko Rumunije u manastir Hopovo u Vežnji, a poslije za vrijeme rata su e, e, bili u, e, od Sapragu tamo, ono, Ustaše su bili od vele, pa su ih onda pustili, bili su u Zemunu da bi na kraju bili nešto u Krakovu, u manastiru u a onda su ih naši komunisti, sad oni je protjerali kao staljiniste sad, oni pobjegli od Staljina, sad su oni opet staljinisti. Kao što sad je ovaj naš, naši ovdje glavali polako primjenjuju isti metod na, na, na, na Ruse u, Crnoj Gori. Ima i to vidu da da, se brineš. Ovaj, e, dakle, onda su protjerali i bili su u Francuskoj, sjećam se kad sam išao iz, uh, iz uh, Švajcarske je išao u Pariz svoje vrijeme, bili su u manastiru Furkeo, to je blizu, blizu Pariza, tako neku kuću su bili zakupili, a onda su posle toga uzeli taj stara crkva iz 13. vijeka, romanska crkva, 200-300 km od Pariza i stvorili divni duhovni centar tamo. I tu je bio zajedno, onda je bila mati Teodora, posvete Nine koja je bila igumanija i ona je bila iz Grofovske ruske porodice i sjećam se e, starac starac bio Filajot, Mitropolit pozdravlja se sa Matije Teodorom ona njemu ljubi ruku a on njoj ljubi ruku ja meni je bio ja crnogorac sad mi <laughs> pa tako vidjeti što kako te ljubi sad, tamo je Romanije mitropolit, pa ljubi ruku. <laughs> Ali to je pokazatelj, kako da kažemo, onda se setiš uh, e, starca Zosime i, Marije Ginčanke. Na prilike to taj duh negdje koji se tu projavio. I to stara slikata, traje kao kod Rusak, što je govorio je srpski pop izbjeglica također posle rata, pa bio bio u manastiru Bisije Anot, pripada parijskom arhijepiskopiji tamo, e, to su divne monahinje pokojna mati e, Teodosija bila je mati Serafima, jedna Božja duša dobila ime od svetog Serafima Sarovskog. A ja se pentao po nekakvoj trešnji tamo da bere trešnje pa se slomi ona grana sa trešnjim kad sam ja dolje što je ona sirota, kad je ona došla, pa kad je počela da plače sirota, je pa sam bi lohi, gospodi, pa miluj se, ti se na molim Boga. Pa ja ne mogu da srećam, nekako sam pao, nisam ništa polomio, ali izgubio dah, to pa sam posle voljelo što kaže, mjesec dana sam po toga pada, se sjećam te, te njene materinske, sestrinske ljubavi, kako je prije. E, za mene, ali ovo kaže za Nikandar. Nikandar, sedam sati služba, ne sjede starac, jel? Sedam sati. Tamo uzo i on vadi čestice tamo. Kao što Rusi to praktikuju. I poslije kad počne liturgija, on sve tamo do, do ovaj, do, e, do, dođe on vadi čestice tamo. I on neprekidno tamo vadi, vadi, vadi, a posle toga on tu po oltaru, pa on daje tamo radionicu i tako sve to ide tiho. Ono. I završilo se sedam sati, otišli, tamo je ovaj, e, ružak za sve i mitropolit i sestre i mi gosti koji smo tu bili. Ona fina trapezarija, tako neka starinska. Pitam ja Mata Teodora, gdje nam je otac Nikanda? A, kaže on, nikad. On kaže, čim završi službu Božje, on se povlači u keliju svoju, ni mu tako nešto da se poslužimo. Pa šta? Pa, šta? pa kaže, on nastavlja da se što? Znači se nije umorio čoče. Sedam sati, pa da mogu. Mogu da odem ja da ga posjetim. I odem ja u starcu, 94 godine. Malo ne čujem, mora malo jače da da nam likne što čujem, Uzmem ja blagoslov njega. A, a gdje si kada radi? ne uhvatio, se umorio, kako. On se, kaže, kaže. pa kako rekao, evo i mi, ja sam nadal da je bio, što kaže, pa, pa sam se umorio, kako. O, znaš, otjec sam hitno. I onda mi ispriča pa je ono sam deset godina. danas manastiru, 15 godina i sve što je tu prošao i tako. Pa sam se trudio, kaže. Ali sad kad je mogao, Mnogo sam izgubio vremena e, u praznoslovlju, u pa, pra, Nisam iskupio vrijeme onako kako je trebalo Kad bi mogo sada početi iz početka, e, onda bi znao sam. Ali pošto e, Bog nek mi oprosti što je bilo, bilo, ali Bog mi ostavio još malo vremena, pa grabim, grabim da svaki trenutak iskoristim da mi još, još tri godine starac poživio, do 97, čuo sam posle, ja sam otižao u Francusku, ovaj. i onda sjećam se, to je pouka i za mene, i za Atanasija, i za sve nas pouka njegova, pitamo mi njega tako za o duhovnom životu, o tome, to mi u svijetu, pa kako, mi ovaj kaže, znajte, ako jeste to u svijetu, sve skupa, da znate, gdje god idete i šta god radite u svijetu, na kraju svega toga vaše je da se vratite pred noge raspetoga gospoda. Da te na noge raspetoga gospoda da zagrnite, to je vaše mjesto. Nemate vi drugog mjesta na zemlju toga mjesta. I to je jedan na pouka za, sve savremene monahe, jer ovo naše savremeno monaštvo, pa kad je što žiteljno i u drevnim vladama, pa čak je to reći u Svetoj Gori, da ne govorimo, e, nemoguće je danas pobjeći od svijeta. Prije svega nosiš svijet sa sobom. A s druge strane, stignete svijet tamo gdje si. I ne, ne može da danas praktično Evo uzmete Cetinski manastir ili Ostruški manastir ili Studenicu ili e, Kiropečevsku lavu ili neke vete, e, kako da kažemo, druge te velike svetinje, tamo dolazi ogrom, nekada kada je to bilo, da je to dolazio je i narod, narod pobožni, kršćeni narod, pa onda ne samo što te ne, ne ugrozi kao monaha, nego te svojo e, svojom pobožnošću i E, svojim poverenjem prema tebi. On te i ukrijepi te. Danas imaš jedan svijet e, koji je potpuno, što kaže, otuđen. Čak i onaj koji je crkveni svijet, e, koji je koji je, koji otuđen, koji je ovaj, i tu je sad kako se tu snaći, kako sačuvati svoju dušu i kako ispuniti ono što smo Bogu obećali. Tako ispuniti? Veliko je bogoslovni pitanja e, savrednog monaštva. I bojim se, e, sudeći prije svega i po sebi, a onda i po opštem jednom stanju, da se u naše vrijeme ispunjava ono što je neko rekao zapisano u drevnom otečniku, da će doći vrijeme kada će a monasi biti kao lajci, a lajci će biti kao božici Monasi kao lajci, a lajci čak i bojati se da, daj Bože da, da, smo i kao lajci izvorni. jer taj duh, e, duh e, ovoga svijeta, je danas moćniji nego ikada. I ono što je opet zapisano u starom otpečniku za vrijeme Ale Makarija, e, e, kada je on srio e, satanu kako ide prema nekom oštežiću, pa ga pita, nosi tikve. Otuda narodna povijest koliko sa đavolom tikve sadi, oglavno se Vidite kako je, kako je negde pretočeno iz e, preko nekog manastira Oštežića u narodni jezik pretočeno ko zjavom tikve sad i oglavno selo. Nosi tikve, pita ga vam, gdje si to krenuo? Pa kaže, idem u ono tamo, u pustinju Eljipacu. A ovaj će da kaže, pa, a što ćete tolike tipe? Pa kaže, svakome treba Svakom kaluđeru prvo jedan voli ovo, drugi voli ono. Svaki ima svoju poslasnicu. I on ga gleda i moli se Bogu. Pa onda ga kad se vraća, pita ga, ka, pa, kaže, a pa ima jedan mladi, kaže, koji je ovako naj, najprijemčiviji, kaže on za njega, za toga mladu. A tako, tako. I onda prošlo E, satana, a ova ide tamo, ide direktno kod toga, bez ikakvog ugleda, već i morasi znali njegovo ponašanje kako je bilo, on direktno kod njega se začuli, da otkudava, makar je kod njega da ide. Šta to sad znači? A on odišao tamo pa kaže, alo, makar je njemu, kaže, kako se brate, i tako. A onda, onda počne njemu da se ispovijeda, alo, makar je a ovaj onda otvori mu se srce. Zbog smirenja starčevog, otvori se njemu srce pa kaže jeste, e, oče pa ja imam to i to i to, a onda on njemu ovaj, posavljati ga, pazi, pazi se, čuvaj se i tako. Evo ti ponovo posle nekog vremena e, načastivo ga sa, sa Da. I kaže, otišao je tamo i kao zrno iz puške se vratio Kaže, šta je, kaže, kaže, šta je bilo? Ma, kaže, kako sad tamo, kaže, pa ona kaže, onaj što mi je bio naj, najmiliji, kaže, on sad postao najopasniji, ne, mi se pri, mali. E, kaže, ovaj, kaže, Rava Makarija, pa moli se, pa, e, pokret, danu koji se rodi čovjek, do kako je čovjek, slabo, slabo stvorenje, kako je moćna, demonska sila ako je se da pristupa. E to je ono što, što mi ovaj primjer je starca Nikandra nama savremenim monasima treba da bude stalno na umu. Ne možemo mi evo i ovdje recimo sad to čitavi grad i to kako nekad bi to bio hrišćanski grad kao što je bio nekad Carigrad na pa je bila e, e, Lavra Teodora Studita to je drugo da smatra da e, suštini mnogo oboženi grad, paganski grad, a u isto vrijeme sveopni način življenja i mišljenja, informacija je potpuno je, uzmite sad televizija, radio, novine, kako da kažemo, i kad na nas koji koji onako nosimo, nijesmo se oslobodili od svijeta, donijeli ga sa sobom, pa još kad ga umnožimo sa, sa, tim, sa tim darovima istikava nečastivoga, onda, onda smo gotovi, onda se mi nemojte čuditi što se događa da iz još i dođe, krene, prizove ga gospod, krene tim putem, ali polako, polako, kad, kad se upusti, na put i sam zaboravi zašto je tu došao, potpuno je uđe u njega taj, taj duh tjelesnog mudrovanja, kako kaže onom toparu devetog časa. Da, ženevljati čas nas radi protiv smetku silu. U mertvi plod je našega mudrovanje Hriste Bože. Ti koji su deveti čas, tijelo smrt okusio, u mrtvi ubi naše tjelesno mudrovanje. od osnovnih otrova koji smo manje više zatrovani mi savremeni hrišćani, a i mi monasi, nemojte da to izgubite izgleda. To je upravo to tjelesno mudrovanje koje mi onda i pravdamo, da nađemo hiljadu takvih ovaj, razloga da to pravdamo, da to i da sebe opravdamo. I onda naravno plod svega toga je da namjesto da, da taj duh pokajanja da se u nama probudi, da nas neprekidno obnavlja, da se da neprekidno stremimo tom duhu pokajanja, onda polako odrveni e, pomrače se i ju. E, naročito se osjećanja čovjekova vrate tom tijelesnom mudrovanju i polako to ide i čovjek se nađe i, i nosi od svega onoga što je Bog obećao i e, nosi e, crne mantije na sve. Pa se onda pita što će mi ovo? Što će mi ovo da nosim? E, to, je, to je nešto što na što nas crkva posebno posjeća, sve hrišćane, a posebno nas monahe posjeća e, za vrijeme posta i naročito za vrijeme velikog posta. Vidite, evo, pratite e, bogosluženja od početka do kraja svaka himna, svaka pjesma, svaki tropa, svaka e, e, e, svaki kanon, on je predom upravo natopljenim tim duhom pokajanja, počeši od Davidovog sama, Bože, pa onda redom, preko kanona Andrije Kritskoga, kanona čude pokajnog kanone, zato se zove pokajni kanon. Neprekidni priziv na pokajanje na pokajanje, pogled na pokajanje, pa na, na i time utvrđivanje u i u vjeri i u vjernosti Hristu. Jer šta je svojstvo proroka i apostola i svetih Božih ljudi? Ne samo vjera. I oni su svi bili, da kažemo, grešni ljudi, da kažemo, ali e, taj duh pokajeni pred Bogom, njihovo neprekidno vraćanje e, pred noge gospodnje svim svojim bićem, e, pokajanjem i kroz to e, e, potvrđivanje vjernosti Bogu, Hristu. Ko će stari, stari zavet vidjet će da proroci neprekidno govore o nevjernom narodu pa čak ovaj prorok tamo e, uzima ženu bludnicu. I taj njegov brak je, to je takav je ovaj moj narod. Narodu narod koji bludnički, koji je bludnica. što znači blud, bluditi za, znači ići pogrešnim smjerom i pravcem iznutra svim svojim, svojim, svojim bićem ne samo zabluda na nivou razuma, i, nego blud, to je znači e, e, nevjernost, nevjernost Bogu, to je to, nevjernost. I neprekidno priziva na vjernost Bogu. Vjeran je gospod Bog. Bog je vjeran neprekidno. A čovjek je neprekidno kao ludica Takvi smo mi ovdje na zemlji, kako da kažemo. Ali zato i crkva ima tu svoju pedagogiju koja je, eh, koja je permanentna i eh, koja se daruje i preko evanđelja i preko eh, sveukupnog duhovnog opita crkve Božje, naročito monaškog opita. U tom pogledu je Sveti Isak Sirin i Sveti Jovan su evanđelja tako bar su govorili svetogodci govore i otac Pajsija poslije evanđelja to su e, knjige koje e, najdublje zadiru e, u, ljudsku dušu i iznutra osvetljuju svet mine i i, dubine e, ljudske ogrehovljenosti i onoga što, što ogrehovljuje čovjeka, što ga obezobražuje, što ga e, otuđuje. S jedne strane i s druge strane e, opitno sve ono što e, uzvodi ljestvicu spasenja čovjeka ka Bogu i vjernosti njemu. Nije slučajno da se dio lesničnik je upravo e, primijenio onu ljestvicu Jakovljevu preko koje sila za anđeli koja sila presvete djeve kojom je sišao Bog e, u ovaj svijet preko koje onda se e, i čovjek penje prema, prema nebesima Bogu je postao čovjek da bi čovjek onda mogao da se da uzrasta u mjeru rasta visine eh, Hristove naravno kroz tu vjernost kroz, eh, kroz pokajanje neprekidno a sve to opet evo sažetuje ukratko i ovoj molitvi koju stavno sad ponavljamo eh, pa i onda ponovimo manje više jezikom, a ne dotakne se na često puta našega srca i našega uma, ne osvijeti ga i ne, ne e, duha lenjosti, tugomore, čamotinje, mrzovolje, za koju kažu i savremeni e, psihijatri i e, i drugi da je to e, najopasnija bolest savremenog čovječanstva, upravo e, unije na uze, kako kažu francuzi. E, da. Najdublja koja iznutra satruli satruli duša. ognije, sagnje, sagnje čovjekova duša i ljudski duhovnosti, vlasto ljublja, zatrovani smo njih, svaki, svaki na svoj način, ta gordost, zloća, zloba, zavist, adsko nasljedije, ono čovjeka niže skota stavlja, opet unga opet s besmrtnima ravni, opet Sveti Petar II, taj tajnovidac, svetotački, e, zgrovito sažao ono što su, o čemu je pisao Jova Lesničnik i sveukupno i predavao crkve Božje. Dakle, duha lenjosti ćemo je vlastoljublja i praznostovlja, kaže otac oni malo prije. sjede koje će sebe naroditi eh, Ono koje je zdravo, koje je, ono kome je klica zdrava. Ono će da, da, da, rodi klas iz klasa će da, da, da, se obogati. Sjeme Božije je ono koje je. Sjeme utrovno materino, kad je zdravo, ono rađe zdravu dječu sve je Zato opet Petar drugi Petrović nije On je u ledenom atomu, atomu, ono sa što nazivaju, neutroni, ne znam kako ga sve nazivaju, e, on nalazi uskrsa sjeme čovječa. Pazite to. Nije samo što on proslavlja e, vaskrsenje vaskrsenje srci porazio nebo na zemlje stvari tvoje svoga nego ponirući u dubine Božje tvorevine, u dubinama nalazi uskrsa sjeme. Dakle, sjeme Božje sil, riječ, pa to jeste Božja riječ, je ono što je, što je upisano u, u, u samo biće bića, pa onda i ljudskoga bića i, i svoga sjemena i sve zavisi koje sjeme ćeš posijati u svoju baštu i koje sjeme se sije u, moju dušu. Od toga zavisi šta će se, šta će, šta će roditi i, i moj um, i moje srce, i moja duša, i čije će biti obitalište. Ja slučajno gospod rekao da sin čovječi nema gdje glave skloniti. Lisice imaju svoje jazbine i ptice svoja gnjezda, a sin čovječe nema gdje glave skloniti. A mjesto po obitalište počivanja, to je ljudsko srce. Čedo moje, daj mi srce tvoje. Ja pa mi Bog, daj mi pare, daj mi, ne znam, jare, daj mi e, e, gospode, gospode, neće koji govori gospode, gospode, uči carstvo gospode, koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Velika, velika ovaj, velika istina, duboka istina koja, koja je tu nama, pred nama, taj Boži oganj i ta samo što kad se ohladi peć, onda ne može se ogrijati na peć, kad se ohladi duša, kad, se smrzne iznutra, kad sjeme Božje smrzne u nama, onda klijaju druga sjemena. Druga sjemena klijaju. Onda ona priča iz Evanđelja kako je e, e, nepomenik pustio tamo dušu, otišao u pusta mjesta pa se onda vratio i nađe onu dušu, nađe je e, praznu. Nije umeđu ona se ispunila pravim sedom. Pa kaže, ode i dovede još sedam duhova gorih od i useli se u duš onoga i bio nam čovjeku gore posljednje nego pravo. E tako nešto biva, evo, ja, meni se čini, Bože mi oprosti, da čovjek sudi, ali ova naša Europa, hrišćanska Europa, Amerika, i, da je upravo negdje izgleda, to se, to se vidjelo i kroz nacifašizam i kroz bolševizam i naš komunizam, a to se i vidi sada kroz ovaj novi globalizam, novi svjetski poredak. Jednostavno, kao da se događa to iz, iz, iz priče, što je ovdje rečeno, a dojel sedam gori duhova i zlih duhova koji su se uselili u savremeno čovječanstvo. I to da bude još, još opasnije u bivše hrišćansko čovječanstvo koje je bilo očišćeno od, od zlog Pa sad sedam novih duhova koji bi gore to pokazuje drugi svjetski rat i prvi svjetski rat i ovaj sad ovo što se događa danas a sam tačka događanja, svjetskih događanja Kosovo i Ukrajina i Sirija do duše. to se projavljuje, projavljuje se upravo pojavljuje se ti sedam zlih duhova novi koji su, koji hoće da e, ludi vjetar sve tu lampu da mu gasi. to ljudi danas ili ne htjeli, ta sveta lampa, jerusalimska lampa, eh, eh, lampa jerusalimske majke crkve svih crkava. Za mene je to jedina majka crkva svih crkava, jerusalimska crkva. Eh, ona je preko Aleksandrije, Antiohije, preko Konstantinopolja, prvo prestolne crkve od vremena cara Konstantina, pa onda poslije toga e, preko crkve Svetoga Save, crkve Svetoga Teodosija Trgovskog, preko Svete Gore, preko Kije, Svete, Svete Rusije, Svetoga Kijeva, do, do Moskve, preko Svete Nine Gruzijske, preko, preko Gruzije, preko onoga što nazivamo pravoslavnim narodima, odnosno pravoslavnom crkom preko toga je to sve to sjene prvog i e, novog Izraela, ono se sačuvalo. Sačuvalo se makar kao, kao ostatak negdje više, negdje manje, neprekidno obnavlja. I zato nije čudo što je e, i, taj pravoslavni narod, crkva Božja pravoslavna, ona je, nema nikakve sumnje, kičmena moždina i savremenoga svijeta. Poslije otpada Rima, prvoga, poslije još dublje otpada onoga što nazivamo protestantizmom, posle još dublje odpadanja e, onoga što predstavljaju savremeni takozvani hrišćanski narodi Evrope preko e, e, islama Muhammed, e, judeo-hrišćanske jeresi Šta je islam? To je to jeres. Prva najstrašnija jeresa starozavjetno, novozavetno. Oni su usvojili starozavjetne proroke, usvojili su Hrista, ali, e, prije Evropljana obezboženih oni su ga razavo, razova plotili. Porekli su e, njegovo božanstvo, pa je već u početku Kurana kaže e, znajte vjerni da Bog nema sina. To je to je suštinska laž islama, tu je korijen. Imaju oni i etiku, imaju oni poimanje Boga, starozavjetno poimanje Boga, osvojili su oni i mnogo šta od hrišćanstva, ali ono što je srž i suština svega toga, oni su to i plod toga je e, taj totalitarizam islamski kroz vijekove koji je Prvo što je učinio i što je do dan danas činio do Sirije, to je da uništi upravo to sjeme Božje, pravoslavno sjeme e, na, na istoku, u Aziji, već u Africi uspio to da uradi u ogromnoj mjeri osvajanjem e, Konstantinopolja i tom otomanskom okupacijom kroz vjekove e, to, to sjeme zatrovalo koliko je naših e, koji su e, primili islam. Tako da, ako malo dublje gledaš ovaj rat koji se sad vodio, to je bratubilački rat. I na Kosovu. Tači Pađen mu bio sveštenik pravoslavni. Su strašne stvari koje, evo, po svi ovi najopakiji od, od ora Artukovića i drugih do, do, do, naših vremena, to su sve ovdje naši Hercegovci koji su date U širokom brijegu je bilo najopakija ovaj, skupina Ustaša za vrijeme rata koji su vršili takve strašne pokolje. Dakle, to je to što se događa sa, sa, sa modernim svijetom, a kad, kad tako je govorio sveti vladika Nikolaj, kad bijela demonija, tako naziva Evropu i piše iz, iz Dahava, piše kroz tamnički prozor, bijela demonija čak postane bezbožnija od islamske Arabije. Bezbožnija je danas bijela demonija, jer e, e islam e, pored svih svojih otuđenja ima straha od Allaha čovječe. Ima pa straha od Allaha i od sudnjega dana. A od koga ima straha? Clinton, Obama, e, Blair e, i i Solana. Od koga straha? Od modne kulture. Od koga ima? Kakvog straha nema? Znači, bijela demonija. I tu je opet ono što je od i to nasilje koje se eh, događa kroz vjekove i prvenstveno i na prvom mjestu na udaru je eh, pravoslavna crkva i pravoslavni narodi sa istoka eh, islam sa zapada jeretičko papsko hrišćanstvo koje je dobilo dimenzije kakve je dobilo danas potpuno Bogu e, otuđeno. A tu prava vjera kukavna sirota. Jer kako, opet, nikako ne mogu u posljednje vrijeme pred svetog Petra drugog. Prava vjera kukavna sirota. Kako je to doživio u svojim kostima. I eto je tu i odem ja sad u crkvi, nađeš i gledaš. Gledaš Carigrad koji je bio predstavnica svijeta. Hiljadu godina carstvo hrišćansko, prvo hrišćansko carstvo koje je taj, najduže trajalo u istoriji čovječanstva, hiljadu godina, eno ga danas vedeno, e, ovaj, fanar, koptiće mjesto uz, uz glavicu tamo pribijeno, gore džamija iznad njega i onaj, i dok smo mi tamo tako, e, e samorovali u crkvi Svetoga Đorđa, onaj pet puta odozio riječ vođa na ravno cetinje, odnosno u Stambol grad, znate. I ostalo, ostalo, ostaci ostataka nekadašnje e, carigradske i carstva hrišćanskog cara Konstantina, mala Azija potpuno e, zbrisana, e, Konstantinopolj sveden na, na, na, samo na, na, na kandilo koje tu gori, hvala Bogu, i na ona mučenička vrata na kojima je e, obješen e, patrijarh Grigorije peti od 820 koje godine, pa su ta vrata zatvorili, do danas se više ne otvaraju ta vrata i bune se ali, ali Grci su tu, imaju ne diraj vrata, ona su zatvorena kao ona na svatom gradu Jerusalimu kroz koja je gospod prošao i više niko proći neće. Tako je ovaj njegov mučenik Dakle, pravoslavna crkva tu je. U posljednje vrijeme doživljavam je kao kičma na koja spaja istok i zapad pravoslavno. Kičmena muždina Na, na kojoj, kao ljudski organizam, organizam čovječanstva, čovječanstvo je kao čovjek, jedan čovječ kao što svaki pojedinac ima kičmenu moždinu bez kojom nema života ni opstanka. Tako čovječanstvo ima svoju kičmenu moždinu, a to je upravo Jerusalimska majka crkva, svih crkva, odnosno kičmena moždina, to je Bogo čovjek, Hristos i crkva koja čuva koja čuva upravo ono što je jedino na potreba za, za ovaj svijet. I u tome je dostojanstvo crkve pravoslavne i u tome zato se izbivaju sva, u tude je i poslao Marksa i Engelsa i Lenina i Broza i tu, kompaniju da da, da ugase da, to, ta da slome kičmenu moždinu e, svijeta, čovječanstva kičmenu moždinu. Da ubiju Boga. Ne, kako onaj pjevali su posle rata, ne vjerujem u nebesa, u Marsa i Engelsa. Dakle, da, da se izgleda. Ono što nam je rekao, e, 2003. godine kad smo bili kod od eh, pape Jovana Pavla II, kardinal Kasper, njemac, njemci znati ipak narod, veliki narod imaju, imaju i svoje filosofe, svoje imaju čak i ovaj Benedikt XVI, ipak jeste papa i se skupa, ali ima u sebe, znate, ima osjećanje, slušao nas je, kao rijetko ko slušao nas je, kad smo razgovarali po pitanjima crkve, ovaj Benedikt XVI. Čitav sad o, o crkvi, o unijatima koji su e, svojim imperialnim duhom poremetili e, bit crkve. E, slušao ovaj, e, ovaj Kasper kaže nam, kaže, kaže, mi, i nemoj da mislim da to govorim iz, iz nekog, kako da kažemo, bontona ili tako da bi vama nešto ugodio. mi, katolici, mi imamo potrebu za vašim postojanjem i za vašim prisustvom. Pa kako, rekao, pitao mi e, uzoriti kardinale ili spisine. On kaže, znate šta, vi pravoslavni, vi čuvate vertikalu. Bog čovjeka, Boga koji je ušao u maticu života kao mjeru sve. Vi to čuvate. Mi smo u opasnosti da se, da se istopimo, da iščeznemo u horizontalu ovoga svijeta. Amin. E kaže, blagodareći vama, malo, malo pa se mi moramo se podsjetiti. I vi ste ti koji, koji, koji to čuvate. I da znate, e, sve sam svjesni toga da, da je Upravo to i uloga izabranog Božijeg naroda, Izraela. Jevreji, taj stari Izrael koji e, je mnogo šta izgubio, ali je i do danas sačuvao e, to jedno svoje e, saznanje. Oni ne vrše prozelitizam u svijetu. Su potpuno zatvoreni u sebe i to je i, i, proročko shvatanje. Samo njihovo prisustvo tog sjemena, tog ostatka, je ono što svjedoči gdje je pravi Bog i gdje je prava istina. Drugim riječima, je novi Izrael, crkva Hristova, svojim postojanjem ovdje gdje je Bog postavio, a evo postavio je upravo na razmeđu svjetova pravoslavnu crkvu sad odatle ona, hvala Bogu, prvi put u istoriji prisutna je svojim zajednicama u, svih pet kontinenta. To je veliki događaj istorijski događaj našeg vremena sa crkvom Hristom. Tu je Bog iskoristio i progone, i, islamske progone, i bolševičke, komunističke progone, naročito e, pravoslavne Rusije progoni, kao u prvoj crkvi kad je bilo kad je prognana crkva iz Jerusalima, pobjegli u Damasku, Antiohiju i sjeme vjere hrišćanske počelo da se umnožava da se širi. Tako se isto dogodilo posle velike katastrofa sa pravoslavnom crkom e, posljednjih vjekova, a naročito u 20. vijeku. Rasijali se pravoslavni po čitavom svijetu i otkrilo se ono što čak i mi možda smo nekad zaboravljali da je tu ta kičmena moždina među svjetovima istokom i zapadom, sjeverom i jugom, crkva Hristova, od Jerusalima do, do do, Beograda, do Atine, do Svete Gore, do Aleksandrije, do Gruzije, do Moskve, do Vladivostoka, tu je ta. Tu je to malo stado Božje, crkva Božja. E, u tom malom stadu upravo je i to zvanje monaško koje, je prisutno kroz vjekove i koje čuva e, ne samo pravu vjeru u pravu vjeru nego i pravo življenje po, po I ne samo življenje kao, kao moral, nego, e, nego, nego, nego i življenje koje se odnosi na pojedinca i koje se odnosi na, zajednicu. Ovo što smo rekli u početku, ta izvorna zajednica gdje sabiranje oko, oko na ovom jednom mjestu oko lomljenja hljeba, oko sve te Euharistije i sve im zajedničko bilo. Taj esmatološki eh, karakter, dimenziju crkve u ovom svijetu, koji se uvijek kao pas vraća na svoju bljuvotinu, pa je svatološki dimenziju upravo je nosilac i čuvar te dimenzije je, je crkva, je monaštvo, pravoslavno monaštvo. To podlače ne jedan put sa tog razloga da bi možda shvatili kakva je ogromna odgovornost na nama ovdje gdje smo i onakvi kakvi jesmo kako nas je Bog, kaže, izabrao, između miliona nas izabrao da, da on, posije u naša srca to, to sve to sjeme, da mi budemo nosi, svjedoci toga sjemena. To je pravoslavno monaštvo. E, e, nikad nije se bavilo nekom misijom crkve u svijetu. Tek su oni koji su istinski e, preobraženi u crkvi, e, oni su onda, i to uvijek sa blagoslovom e, crkve, odlazili, takav je bio na Sava, takav je bio bila Nina Zulu Gruzijska, takav je bio Georgije Gruzijski svetogorac, takav je bio Antonije Teodos Pečerski, takvi su bili kroz vjekove naši arhijepiskopi u i sve do starca Nikanora. Sjećam se starca Nikanora. Posle 60 godina truda i molitve i podviga i pokajanja i revnovanja, tek onda je on, ali tražeći i blagoslov, tek onda je on izašao, vratio se da utvrđi mir e, u crkvi, da sagradi crkvu e, u svome e, u divcima ili u svome selu, a onda da krene da pravi one krstove sa djelićem krsta Hristovoga, pa da to daje e, u Dalmaciju raspetu, da donese e, i ovdje u, e, u manastir Stefana Pipersku da pošalje ondašnjem mitropolitu u Raskolni Irineju, da bi preko krsta pomirio zavađene Srbe i dođe kod mene e, u, u Vršac 87. godine, u Pozvali ga da ide, hoće se njemu da ide u Australiju. Ali mu rekli lekari, kaže ti, tebe je srce na izmaku, snaga, tebe ne nemoj nikuda mrdaš, ne smiješ da mrdaš. A pa njemu se ide. Spremi on krst. Ovaj Toljić mu je radio te krstove ovaj naš koji, nam, koji tebe sad radi. On je tu pokuo sa Nikanorom je počeo taj posao. nad. I on došao kod mene u Mladiku, šta ti misliš, da li da? Rekli mi ljekari, pa rekao, gdje si, starče, došao mene, poletarca da ti pitaš. <laughs> Zamislio ja tebe da pitam šta i kako treba da radim. A ti došao mene da, neka, neka, ti si, ti si episkop. Gospod govori e, preko tebe, preko, dobro znači, šta ti misliš, kako ti to? Pa kaže, pa znaš, ko malo dijete, kaže, ja mislim da treba da ide. Pa rekao, a šta, da dogodi se pa, pa, pa umreš tamo. Pa ja sam već rekao, kaže, pa ovdje gdje umre, neka me sahrane. Ako umrem se toj gori, neka me tamo sahrane. Ako imam negdje ovdje po Srbiji, neka me tu sahrane. Ako eto umrem, Tamo kaže, pa neka me tamo sahrani. Pa rekao, ako ti tako misliš i to osjećaš onda, očevino da, da je to zbožni blagoslov. I neki blagoslov je, on je ko, obradovo se ko malo dijete. Ne bi otišao, garantovan, po, po svojoj. A ne bi ga, bez tog blagoslova ne bi on otišao. Ja e, sam je bio srećan, eto vidiš, ta moja misla nije, nije moja, nego je po Bogu misla i otišao tamo i odnio krst i doprinio nesumljivo tom i ostavio tamo svoje To je prvi svetitelj Australije, staracni kamor. Garantovo ovaj je vidim vladika, vladika Irinej, australijsko, novozelandsko, sprema i i kone tamo već sabiraju se, više se tamo sabiraju na Grci i Rusi, nego li Srbi. Srbi drveni, da, to ti je drvena sorta, tako naš nikanor, da, da, bude, da bude. Kao što mi je govorio u Manaškom pa otac Mojsije pokojni podlaga, šumadinac, da bio ja u manastiru e, Svetog Pantelimona i tamo ja došao, vratio se u i pa kaže priča kako sam bio, a on sluša starac Mojsije, onda bio je tamo i Nikanor pa je bio ja kažem kako su me dali, su mi tamo vratio da cijeli vam lomanju e, e, starca Siluana. <laughs> Ovaj, moj se, eto, vi, vi mladi kaluđevi, sve proglasite za svece. A ja sa njim pio kavu, kažem ja pio kavu, kaže, sa Sivanom, a vi njega u svece. Kao što ako je pio kavu, ne može ni svece. treba, treba se reći, jer to mu mora da je nešto oštetilo što je bio kao. I, ovaj, I tako sa našim stancem i kad tek su onda, to je kroz istoriju toliko je bio, do Kozmetolskog etolskog, Ali Kozmetolski pita i Jerusalimskog patrijarha i u Svetoj gori Monaka i carigradskog patrijarha pita da li da ide vidi propade narod, potrču se. To je 18. najviše stradanja bilo tučenja. Pa je evo donas ovdje, ova, pored bara, ovi Brkojevići, to je onda potučeno ovdje. Da nije bilo vladike Danila e, i, ovo što ostalo Crne Gore, e, potručilo bi se u onom presudnom do doduše sad se po, po, to dođe isto odnosno po Montenegrinilu. Da, to Montenegrinje, to ti je nastavak e, pa da, da, da bi naši <laughs> Turčenja, što kaže. Da. Dakle, šta bi bilo da da nije Kozmeja Torskoga, da čitajte njegov žitije, čudasno, koji imamo mali hol, ono podgolici pa se to Kozmeja, proročno njegove, kakvi, Dakle, dakle, onda su tek monasi. Onda su monaška milostinja, kažu, to je molitva monaška milostinja, ali to svjedočenje izvorne vjere i izvorne zajednice crkve Božje, to je ono što, što, što, što, što čuva kroz vjekove. I sa te strane ima tu eskatološku dimenziju i dimenziju društvenu u pravom smislu riječi. Zato su naši manastiri e, vjekovima toliko utjecali na život narodni, e, život porodice, život sela, život naselja, kako da kažemo, manastir tu bio centar. I Studenica, i Tečana, i Morača, i poslije i Cetinski manastir, to je, to je bilo. I to je ono što, što, što, što, što treba. A utemeljeno na čemu utemeljeno? Utemeljeno duha mudrenosti smirenom trpljenja i ljubavi. Daruj mi. Da, gospode care, daruj mi da bude svjestan grehova svoja, da grijeh svojima i da ne osuđuje brata svoga. To suđenje opakno i otrovno je u e, i u monaškoj zajednici u nama, a i u hrišćanskoj zajednici taj otrov je toliko, toliko je prisutan u naše vrijeme, i kod nas monaha mnogo je Imajte to u vidu. Pazimo se od toga. Na posuđivanje. Drugo je rasuđivanje, a drugo je osuđivanje. I, i, mjerenje sobom. Čim sudim, osuđujem nekoga, to znači uzimam sebe kao, kao uzor za njega. Ja sam taj koji. Da. To bi rekao opet sveti vladika Lovcenski tajnovidac se gleda majmun sebe uzacao. Gledam najmu sebe u zrcalu. Tako, tako biva i sa nama. Dakle, celomudrenost, smireno umjetopljenje, ljubav. Kako daže mi to, to neosuđivanje i ta, ta vjernost. Ne samo ne spoljašnja, ne ispunjavanje e, spoljašnje, To je velika opasnost danas ono što smo govorili za crkvu i kod nas ovdje, a ja vidim to i kod braće Rusa opasnost, e, pošto Rus je od vijeka imala tu e, e, e, želj za blagoljepijem doma gospodnjega. niko, ni od zemaljskih naroda nije toliko usavršio to blagoljepije, tu spoljašnju kao, kao virusom. a s druge strane ja vidim je toliko opasnost, da se toliko potroši duhovne snage u, u, u, tome, da se zaboravi ono što je u stvari to, to unutarnje blagodjepije. To je opasnost svih monaka. Čim čujem i sebe i druge kako čitaju psalme, odmah vidiš da, da, da, da taj psalam samo na jeziku ne dotiče se ona riječ, ima onako ili tiho ili, kad galami ili na brzinu samo vedla, vedla, vedla kaluđer. Odmah vidiš, to, to se ne dotiče njega. To se njega ne dotiče, nije ga se, nije ga se dotaklo. Nasjećam se starca e, Georgija e, Vitkovića i priče o starca Arsenija e, Hilandarca o njemu kad je kaže tamo došao kod njega i izbio negdje iz, iz ovaj, kestanove šume u onaj u Keliju, Landarsku u, u Kareji. Hristos vaskrese, a tjeca, pa, u ruski je govorio to. <laughs> kad mu dođe ruski, kad mu dođe Njemačke, <laughs> Hristos vaskrese. On ga moli da, ne, skaži ti, kaži mi e, kad je služba kod tebe. I on njemu kaže posle ponoći kad je on tamo čitao, je bio monah tako, čita jutrenje i to. No, no, sad, doći ja, doći ja. I tamo u to vrijeme kad već je bilo, evo ga, dolazi negde iz one rose, ovaj, došao unutra i kaže, i počeo da čita šesto psalmije, a ja se, kaže, ali se je bila dobra, čista dušica, ovaj, baš onako smirana i celomudrena Arsenija. Ja gledam, gledam, kaže, on to tako čita. Ja gledam, čekaj, e, gospod je pred njim. On, on, on, on sa njim razgovara. se ja pitam ko je sad tu prisutni, ili Georgije, ili, ili, ili gospod ko, kome se on obraća. Pomiluj me Bože. Ja se, kaže, zamogu tamo onaj čošak i slušam, kaže on, s gospodom, kaže, porazgovara ono, o obavi ono sve kako je bilo, ja mu pomogu. Kad je završio, Hristos vaskrese, i uvatio magu uz, uz gore prema Rusiku, starom, otac Georgije, a to je ali, ali ja sećam sreo se sa njim u Ivandaru ovaj, jedne godine za ovedenje, pa ga onda pratim do crkve Svete Trojice gore. A on E, nose neke ruske čizme, e, bilo tih Rusa tamo, koliko te ostale čizme, ostalo sve skupa stavio one čizme, e, pa neki Rusak također kožnje od nekoga Rusa, ko zna koga je to nosi na, svojim, natovario one suvarke i nosi jednu štapinu, onako idemo naprijed. Pa mu ja kažem, će Georgije, pa onako usput razgovaram, pa kaže, pa ti uninije, pa, pa ne, ovaj smori to, hoće to, Hoće to i mene? Hoće to. Evo kaže, jedan put me uhvatilo, kaže, linije. Pa kao da je slava Siona pritisla me. Ne mogu da pomerim ni dama svoga, svoga bića. Vidim ja, gotov si, Georgije. Gotov si, nećeš, majče se. On je bio i oficir inače. Nećeš, pa Našao sam u, u, u njegovim knjigama na gora Kapkaza našao sam Karadžođe. <laughs> Među ikonama Ko je držao Karadžođe. Nećeš. Pa ja udri, kaže. Metanije, je, kaže, udri. Pa dođe ponoć, pa prođe do zore, kaže. Kaže, pa udri krvavi znoj, kaže. A kaže, negdje ispred zore me da put. Dođe gospod, kaže, pa skide sa menom ono breme, bio sam ko peruška bogosa da preletim sa, sa, sa, do, preko Atona, kaže, da, da preletim. Kaže. A da sam se opustio, gotovo, propadu, propadu. se da kaže, znaš, u jednu ruku, gospod Hristos, u drugu ruku, majka Božja, pa napred. E, to su, to su ti, to su ti, ovaj, svetogorci pravi, kako da kažemo, koji i to je ono što e, nosioci i svjedoci tog izvornog e, monaškog duha u što jeste monaško. Pa je dobro dao da se podsjetimo na neke od njih u ovom našem raslavljenom vremenu da se malo podsjetimo na naše divne da dao nam je Bog i u naše vrijeme samo ako imamo oči da vidimo i uši da čujemo takve svoje divne učitelje i, svjedoke. I ko, svuda, u svim pravoslavnim narodima. Eto, ja sam bio i u Grčkoj, i u Svetoj Gori, i ovdje kod nas u Rusiji također. Nešto mi je najsiromašnija bugarska crkva. Tu sam zapinut nešto drugo. Vjerovatno da je to posljedica pa i, a, i miraše plod toga, tačno. I miraše plod toga. Kao što je ovaj Denisenko u, u, Kijevu plod e, unijačenja Ukrajinaca e, od, 16. vijeka. To je plod toga. Unijačenje je taj rajskolu crkvu koje je unijačenje donijelo Ukrajinu. Ono je porodilo Dakle, to e, unijacko samosaznanje e, Rusa u Ukrajini, šta Ukrajina to znači Krajina, čija se Krajina ako se Ukrajina, onda makar promijeni ime, da bi bio cjelovit, promijeni ime. E, dakle, to umjećenje, e, promjena, to se vidi promjena, promjena vjere mijenja sam ljudski život. to nema, nema nikakve sumnje promjena. I sad se događa to. je evo vidite naš krivomozić e, sad u vrijeme on kao miri on sad Rusiju i Ukrajinu, tamo neko ti ga tamo poslali. I kod koga je otišao da, da, se usreći, da, da primi dodatno prokletstvo, otišao kod Denisenka. Kod Denisenka, pozvao Denisenka da dođe zvanično posjetu Crne Gora. To je taj Denisenko koji jedini priznaje ovu Fukaru Dedeća. Jedini koji ga priznaje. Dobro klesno. E, hvala Bogu, evo, imate danas u, ovdje e, je ovo i to je mnogo dragoceno, onaj nesrećni nesrećni e, Žika Smederevac ipak nije izgubio potpuno e, savjest i nego evo, evo njegovog pokajanja i nadam se da, da, da, da nije pokajanje privremeno čeka na kojoj strani je to objavljeno Bog me kaznio jer sam služio Mirašu evo Bog me kaznio jer sam služio Mirašu da. to je danas objavljeno to, je, to su, oni su sad bilo juče. molim, juče je bilo, ali ovdje sam direktno njegov tekst, evo. Bog da je Šivora Pavlović uputio pokajno pismo i molim mitropolita Filohija za oprost. Evo vidite, evo njegov pokajno pismo, traži i ne traži naravno niti može. On je isključen iz crkve, to je najveća, nije samo patrijarh Pavle ovaj, predato je crkveni sud parhije Braničevske je to ustupio arhijepiskopiji Beogradskoj. Arhijepiskopija Beogradska ga je e, rašinio i isključio iz crkve, veliki crkveni sud. I to je najveća, da je makar ostao bio lajk, a on je krstio na bajao sa to nije krštenje, na stotine njih u Podgorici. I sad je problem, on je apsolutno, nego ja da smo za ove druge, kada lajk može da bude kao laičko krištenje, pa da bude miropomazanje, kod njegovog slučaja a ne može ni to da bude. Evo ga dakle, ovo će da bude napustio je to njihovu sektu. A ovaj tvrdio nedavno ovaj nesrećni Bedilj da je 45 sveštenika iz Srpske crkve moli njega, mislim, krovni obraz za Božje. Daj Bože da, da mu Bog njemu da pokajanje. Ako, je moguće, ako već nije potpuno. Hvala Bogu i nadam se da će mnogo duša. Nadam se da će još poneki od njih, ima nade. Sveštenika Srpske crkve mole da, da ih on primi. Pa on neće. Ja. Evo mu sad kako mole. Bog ne kaznio, sam služio Milašu. Tako da je, ipak je ovo jedan značaj, značajan događaj za, za, za našu crkvu. Ovo njegovo pokajanje. I opet se vidi da da kaže pokajanje je pokajanje je suština vjere pravoslavne, hrišćanske, suština je evanđelja i suština našeg monaškog postojanja. Pokajanje, pokajanje i opet pokajanje, i pokajanje, i pokajanje i opet pokajanje dok do posljednjega izdisaja. To je ono što je naše zvanje. Daj Bože da podari to Dobro, izvolite ako ima neko nešto da pridoda, da neki problemi, je Da, Ajde. Možemo pomenuti se malo prije u vezi misli crkvi, kako je Bog nekada blagoslovio pojedinim ljudima koji preobraze sebe. Znači, iako su monasi, da ipak mogu da idu u svijet. Ali pa traže blagoslov crkve, naravno, da propovijedaju, da pomažu ljudima i tako. Međutim, šta je sa onim ljudima koji sebe nisu preobrazili, a pa dobio neki formalni blagoslov, oni, kako bi rekao, misli da mi rade nešto dobro, opterećuje sebe preko mjere. A kad sebe preopterete preko mjere, zajedno zajednicu. onda je pojava tako da ljudi sami na sebe uzimaju nešto, što ne mogu da nose. I kad dođu u neku situaciju da je to postane očigledno neko teško njima, onda postoje teret opet zajednice. To je tako kod nas očigledno tamo ostrovu od najstarijih do najmlađih. To je neko pitanje. Jednim dijelom na to pitanje odgovara sveti Nil Sorski onom njegovim povukama ili kako se Ustav svetog Nila Sorskog. Pa on kaže kako <clears throat> mnogi ga molili da, da dolaze tu kod njega i on to odbijao, odbijao dugo vremena. A onda na kraju ga prihvatio ne da bi i on bio uzor, jer nema ništa od sebe što čime bi bio njima uzor, nego e, on koji je zaglibljeno u nekoj bari svih grijeha. Jedino je, kaže, osjećam za svoju dužnost da tako koji se zaglibljeno u toj bari, da govorimo onima koji prolaze tu, da pazite ovdje gdje sam se ja zaglibio i vi ako budete kao, kao ja i vi ćete se zaglibiti. Kad to da biti jedni sorski, pa takav Takav je bio, recimo, evo i Otus Pajsije, Božji čovjek. E, I on je, govorili su mu da on bi trebao imati dar od Boga, pa da ide, pa da... Prvo, bio je, naravno, da, bude sveštenik, da je, kažem, oni ne znaju koji hoće da me ograniče na jednu malu parohiju i tako. Da, ja kao monah, ja sam telegrafista koji on bio u vojci telegrafista da tamo na da obavještava e, kako se kreću demonske neprijatelji protiv, protiv vojske, da, da to, da obavještava, tako da je to njegovo mjesto. A, onda poslije, pošto je narod počeo da se sabira od njega, jučer i prosti, e, da traže od njega tako savjet, onda se on zabrinuo šta on to radi. Ne smatra sebe da je on za taj posao dostojno. I kaže, imao je viđenje. Javio mu se sveti Arsenije, njegov duhovni otac koji ga je krstio i čije mošti on sa krfa prenio u, Suruti i danas se tamo nalaze njegove mošti. On mu se javio, pa mi kaže, pokazuje, on sjedi, i kaže, tamo na eh, mjesto telegrafiste, ovo znaš što je što su ti telegrafiste, evo, kad ti, a pokazujemo dolje jedno polje e, koje on treba da požanje. Dokle ti tamo žanješ, ja ću za tebe ovdje e, da da telegraf šaljem telegrame da, da. E to ga je onda uspokojilo e, sve toga sve toga zaista Pajsija i prihvatio je to sa blagostom da on prijima te ljude i da savjetuje, zaista imao i čin da, su, da savjetuje, imao i šta da kaže, mislim, sam on je bio pouka. E, I nije slučajno da je to te njegove knjige koje, <laughs> on nije pisao knjige kao što mi pišemo. Prosto ti njegovi razgovori o sad prevodi se na sve jezike od Zapajsija. Ja upravo zato što, što on nije, on preko tih knjiga ne propovijeda sebe i svoju pamet i svoje znanje, nego upravo ono što je, što je iskusio, što je, što mu je što je plod njegovog životnog podviga pretočeno u sjedne riječi blagodaćenju to ostaje to se to onda, dakle i ono što smo navodili Kozma etovski, koji je vidjevši kako narod strada, kako se širi muhamedanizam, kako e, narod u neznanju vjeruje da osjeti priziv u sebe, to je priziv, to nije prosto njegova, nego i onda on mali pita Jerusalimskog patrijarha i Carigradskog i ne znam koga još, pa tek onda izađe da, da, da propovjeda. A stari Stefan, Boži čovjek, duhovni, duhovnik starca Pajsija, Rus, koji je 60 godina također proveo tamo u pustinji. Znam ga, imam negdje i sliku sam sa njim. Ko malo dijete, 85 godina onda imao kad smo se videli. I sad neko, bio jedan arhimandrit, to je arhimandriti su to izgleda naj, najzanimljiviji kad e, iz manastira Velike Labre, došao e, odnosno tamo e, rekao Igumanu da bi on ipak šta tu on radi u manastiru i tako nego bilo bi dobro da on ide dolje u Atinu, u Grčku i da, da propovijeda i da tuštava vječava, da, kako da Ovi ga odvraćali, govori, e to za tebe, ti si došao ovdje, ti si to i kad su vidjeli, bio, mislim, neki jer Atanasije tada bio i umar. I na kraju, kad je vidio da ne može da ga ubijedi, da je ovaj krenuo, da slušaj, kaže, ajde, idi kod oca Tihona, pa ako ti on blagoslovi, ako je to od bogata tvoja želja, vidiš, onda nek ti je zblagoslov. I onda on sa, u, lako ću ga, kaže, poslije on to pričao, lako ću sa, sa Rusom, kaže, on je, on je govorio esperanto, malo ruski, malo crkvoslovenski, malo grčki, Takav je bio jezik. Lako ću ja sa njim, kažem, a bio je jednostavan čovjek pun ljubavi. Lako ću ja sa njim. I došao, došao kod njega i kaže tako je tako poslovnikuma, za to je to, pa da, da ti blagosloviš, da li je to blagosloveno? A on će, kaže, te vidimo, djeti moje, Ede kaže, uzmi, bilo tamo neki e, e, drveni sandučić, Ajde, kaže, pa popelji se, kaže, na onaj saduk. Ovo se čudi, kaže, uzeo onaj saduk, pa se popeo na njega. Ajde, kaže, propovijedaj. Da vidimo, jesu za, za Jerokiriksa, za propovjednika. A sad ovaj kaže, sad ću ja I onda počeo Adelfino i udario, kako to, Grci znaju da, da, i počeo da drži. A on kaže, a, a kaže, ne, ne, ne, nisi ti ništa ti, ne, to nije, ne, ni zašto, nisi ti za taj posao. Silazi, silazi, silazi i vraći se u svoj van, nisi ti za taj posao. <laughs> e, ali to je, to je bio treba imati tihona. Pa se onda prema, prema njemu evo upravljati. Ne, stari istinski propovjednici evanđelisti kroz vjekove i stalno su to ponavljali. Nikada nijesu savjetovali drugome ono što prvo oni sami nijesu ispunili. To je... A, da mogu Pa i ja isto tako. ne <laughs> samo ti. Ne samo ti, ali je, ali je bitno makar da, da znamo to istinsko i pravo iskustvo crkve da nas ono smirava Boga moleći da i ono što radimo, iako eto, i nalazimo se što kaže otac Pavle, ovdje, ako je, pazite, ako je to pod blagoslovom Božim blagoslov Božim na to, onda taj blagoslov je onaj koji, koji štiti i koji daje, naravno, ako onaj koji nosi taj blagoslov, ako ga na pravi način primjenjuje, jer može dobije blagoslov pa se, pa se nadnem pa mislim ja sam tu sad ava ja sam duhovno i ima da oko mene tako da kažem. da ono. ova nesreća koja se dogodila sa našim bratom Artemijem to je, to je njegova nevolja tu je Artemije siroma dobar, čestit, pobožan, mnogočestit dobar monah sve to kako i bolji od mene, kako da kažem, sve, sve to. Ali si ono u jednom trenutku uhvatila ga ta. Povjerovo je da je on ava, da je on, da je on maltene svetac, a, a, a, a njegova ta duhovna djeca mu naš ava, kako meni govorio u samoj reci, da njegov tamo kaže, ovaj, pa znaš kaže, kad, kad, kad umre naš ava, eh, Artemija, onda će na njegovom grobu da vaskrsavaju mrtve kotići, a onda da, neko da, da i mene vaskrsne. <laughs> Tako jedno, ovaj- mislim, potpuno, potpuno jedan, jedan, jedan, ovaj, na, i, su siroma, siroma, bukvalno je to je već jedna duhovna prelest, da, on sam sebe je poistovjetio sa, sa nečim, da, što, što nije, da se smire sa sa pokajanjem to svoje služenje, ne bi se našao i ne bi doveo u, takav položaj. Da je na način kao što to ne, trudimo se mi koliko sve Mila Solskoga. Ne, nisam ja to ispunio, ali, ne govorim svoju pamet, svoju, nego pokušavam ono što crkva možda govori, što pa, ko može, ko hoće, neka primi, neka bude bolje od mene, kako da to, to je, i to je ono što, da, tako da, siroma, to je, to je opasno, to je, i to ima, znate, ima, to je, to čini mi se, kod nas nije toliko to bilo razvijeno, to e, duhovno starčestvo, kako bi rekli, koliko je razvijeno kod e, braće Rusa i pravoslavnih i koliko je kod Grka, na Gerondas u Grčkoj. Znate, tu je velika jedna opasnost e, u naše vreme, da to znam, pri sa toga je u Grčkoj, pa među koji neki svetogorci, ali i kod Rusa također ima ta opasnost da koliko je bilo staraca Avrosije, Opinski, Serafin Sarovski, nam na prste da ih nabrojiš. Oni pravih istinskih staraca. Ali ako sad ja obrazim da sam ja isto što, što i i, da imam ovaj, pravo da, da tako se odnosim prema, prema drugima, pa onda, onda je tu nevolja. taj e, gerondizam neki koji, koji možda bude vama, opasan. I za onoga ko, ko, to padne u takvu prelest, a i za one koji mu što kaže, povjeruju koji ga, koji ga prihvate za tako, Da ima to jedna opasnost koja, koja postoji e, u, u monaštvu, znate, ja sam to primijetio ovdje kod nas neki od naše bratije, kako pa već e, kad postane, dok je monah, ajdi nekako. A već kad je postao monah, čekaj, ima da mi ljubiš ruku. Znaš ti ko sam ja? kako da kažemo, i već on je e, e, učitelj okuplja oko sebe svoju duhovnu djecu. Znam, neću znači, ime da mu pomene jedan takav i molio sam ga, ispovjedao se kod mene, pazi djete, doće vrijeme kad ti budeš. Ne, on će to polako, polako, evo ga sad e, izgubio i sebe i put i otišao što kaže, bez, bez povratka. po pomalo, dođe u kod kućivu, pa on tu sad drži svoja predavanja, drži svoje, kako da kažemo... Kaj što knjige prodaje. A? Onaj što knjige prodaje. Pa ne, ajde da ne pominjemo sad ko je neka mu Bog da spasenija, kako da kažem. Da. Tako da je to opasno. Bi bio i neki drugi jedan, ali drugi ipak je imao, imao smirenja i baš onda je i poslušao je otišao na pravi put i jednoga sad i e, Svetogorac, a i onda bio u opasnosti tako jedno da, se, da se izgubi, kako da kažemo. Ono. Da. Čim povjeruje, povjeruje sebi. To, se događa i, i to se događa i, popolima popovima, to se događa i nama vladikama. Niko nije imun od toga. Zato Boga moleći da se da se čuvamo toga kao, kao, kao on, noseći blagoslov, svaki od koji je primio blagoslov sigurno, ovaj, ja često ja i to govorim recimo i, i sestrama i vama i recimo kad ima, neće da sluša uh, e, igumana, neće ima svoje nekakav ono što je blagoslov je, ne slušaš ti njega nego onaj blagoslov Boži koji je, koji je na njemu njega, njega primi pa će biti spasenje i tvoje poslušanje će biti i njemu so na glavu ako je, ako duhovno probuđen što kaže ipak svaki makar toliko probudio se zna osnovne stvari a čim sluša sebe i svoju volju onda gotovo je nema to je malo pomalo malo pomalo uzima sebe za, za, za mjeru onda šta biva sad onim osnovnim zavjetom koji je samo disciplina neka, nego to je, to je životni stav, to je način spasa, način to je poslušanje, celomudrost poslušanja i siromaštvo. To je, to je to, na tome počiva monaštvo i spasenje. Da onaj koji sebe negdje sluša sebe, da nije, nije, ni treba da, da dolazi u, u svetinu. Mogu to da radi mnogo bolje i uspješnije širom svijetu. Da. Čim sebe i, čim skriva, to je najopasnije za duhovni život, skrivati e, i od, i od i od... A ne može se ništa sakriti, što kaže. Sve, sve, se, sve se na krajeva i vidi i otkrije i tako zaklada se zemlja raju da se tajne sve znaju. Sve se otkrije, sve se javi, sve. Tako da, da. Bilo se da skriva iz nekog stida, bilo opet iz iz toga nekog računa, pa ne može taj da njemu kaže ništa. Ne, ne kazuješ ti meni, njemu. Kazuješ, ti kažeš gospodu, ti pred njega. I to, time, time e, zadobijaš ono što je najspasonosnije pravo smirenje, to je se pred živim Iznosiš pred drugoga sebe kakav jesi i onda Bog to nagrađuje, Bog to daruje onda, daruje gospod, dara. Da. Tako i ovdje, i otac što zaista je pravo, pogotovo recimo o i tako ti, tu nije jednostavno, tu ali opet kažem, kad je sa blagoslovom Božim, kad, e, kad, i kad ono što čovjek nosi, kad, kad nije nekim njegovim, što kaže, e, željama i ne znam nego prosto poslušanje crkve. To je obavno poslušanje, kao što ovaj drugi ima poslušanje tamo da, da e, čisti tako i i, ovaj ima poslušanje tu da, da, da obavlja to što mu je dato kao poslušanje i time se, time se i on smirava i, i time se i drugi smirava i time na tom smirenju se gradi e, opšte žiće zajedništvo da. koje kad nema toga smirenja onda se pretvara u ono što je sve vladika Nikolaj nazvao pseto žiće kad je bio u Svetoj Gori pa pokušao da uvede opštežiće u Hilandar 30. godina. on je bilo zadebljali, kad zadebljaju u osobštini Kaluđevi, tu je, jer onaj koji je oženjen, on, i kad bi htio ne može da zadeblja. Lupi ga žena, oboli dijete, nema ga htio, ne htio, a ovaj zadeblja sam i još ako su obrazi, tu je gola, propast. Da, i dakle u Hilandaru pokušavao da se tipi tipič Svetoga u Hilandaru. Ovi kaže kakvi, oni navikli svaki tamo ima svoju kuhinju, ima svoga ovoga, kelejnika, ima oni tamo sve spremaju sami, čak i zarađuju sami za sebe potpuno način koji je antimonaški u suštini. Ali bilo je tako vrijeme, su velike nevolje u Svetoj i kako je to bilo i pokušao on, kakvi, ovi njega odmah optužio ga grčkoj policiji da se on miješa u, u poslove manastira i svete gore i policija mu kaže nisi poželjan. I ono vratio se. Pa ga pitali a kako u Svetoj gori e, Sveti Vladiko? E, kaže, sveta gora je sveta ali su kaluzeli pseta. I to na grčkom kinovio piše se sa omikron jota, a ako je y, onda je onda je opšte žiće. A ako je y, onda je pseto žiće. <laughs> kio, kio se pas. Dakle, pseto žiće ili opšte žiće. Prema tome, pa birajmo se, opšte žiće ili samo pseto žiće. Jeste, kaže, ta gura je sveta, ali su kaluđeni sveta. To je se je. govore. Šta je sad du, predstavljenim dušama na naših? Pa, Pitaj Boga. Ne vidi se ne to stavno. Jedan teolog, da, prosim. Kaže, one spavaju sve do strašnog suda. Da. Spava, Ja se nisam time mogu Pa, pa znaš što je? taj teolog. mora te zabijemo. Pa, pa i sam se uspavao, što kažem, prije stvarno strašnove sude. Pa onda pričate A Ovo kad su u grobu ključari. Da, pa sigurno, to je... Ali e, to je... I ovo mislim do 40 dana. Ako je duša, ušla te pomilati Boževiku. Ona, ona već nema potrebe da dan strašno suda da se ponovo sudi toj duši. To su tajne Božje onda je ljudsko zapravo. To je Božji posao. Naše ovdje ljudsko zapire poznanje. Ima jedan grčki e, pisac, nije Makedonski, poznati grčki pisac 19. vijeka. O mm. Bože, u starosti ne dolaze samo, zaboravio sam. Grčki pisac, prevođen, pa nije, nije mnogo, hvala se sjeciš ga se. Papa Dijamant? Molim? Dijamant? Dijamant, da, da. Dijamant? Nije dijamant, Dijamant? Papa Dijamant, tačno, hvala ti. Papa Dijamantis. Divne knjige, on je otprilike sroda našemu Janku Veselinoviću u tome. Je pisao je Rusko bogolju ili tak, takav jedan bio veoma ovako plemeniti, veoma crkven čovjek. Papa e, Dijamantis i Moraitis ženici 19. vijeka su bili veoma bliski, kao što recimo Rusi, Dostojevski, Bogoj, i ostali kod nas, ne znam, Janko i Višić, Janko Janko, jeste Veselinović i tako. I sad, e, onda se on prepirao sa jednim e, rimokatoličkim fratom e, u vezi, ovoga što kaže otac šta je sa dušama i pošto kod rimokatolika ima ono učenje o limbu ima imaju duše koje čistilištu i tamo taj, ne znam za kako je to, pa da to papa iskupljuje svojim ovaj, indulgencijama i ovaj, oproštajima. I do danas oni to rade, znate. Jako to rade. A zbog toga je nastao i protestantizam jedin dobro djel. I ovaj njemu, a onda njega pita Ovaj njega pita, pa dobro kaže, ako, ako ne postoji čistilište, šta je sa tim dušama koje, e, koje nijesu e, se potpuno očistile ovdje na zemlji, a, onda, e, nijesu s druge strane potpuno imane, pa su otišli u pakao, nego imaju tako A on će da odgovori Papa pa Diamantis, će da kaže, i, i odgovara. Oni su u ruci Božjoj. One su u ruci, u ruci Božjoj. Divan odgovor. To je gdje? To je, šta je to? Kakva je ta tajna? S, s one strane groba, to je... Šta to znači raj? Šta to znači pakat kako je to mi to projiciramo svoje neke da bi mogli da se da se otrijeznimo ovdje na zemlji da, ali među teolozima na primjer ima sporenja po teolozi ovaj, profesor a jedan i drugi profesor a znaš bio, bio, jedan, bio jedan u Parizu to Atanasije naš priča na, na ovaj, neki prodao vjeronauku ovaj, onda profesor neki tamo učitelj na institutu se profesor pa pita čaki, učenik i pita ih eh, o raspeću Hristom, ko je raspet na krstu, raspet je gospod, pa ko je još drugi raspet, eh, je li bilo još neko koji je raz, raspet sad, pa ovaj mali, znaš ima, kaže, eh, ima koji ovaj, da mu pomogne, da mu kaže da su još. Jeste, kaže, sa njim bila dva raspada, dva profesora. mu dojadio, ono, dojadili profesori, pa kaže, pa je sustav. Kaže, tako i ovdje, mami su profesora. Dobri su, su zlatni profesori, nije svaki profesor i profesor planet. Da trudi se ljudi i tako onda pomali Da bi bili originalni onda to ima malo tako da. da ovaj. Znači, Sam se stavio bio sa decom, kad jedni, istim studentima predaju vida i drugi. Šta, šta, šta, pa, pa dobro, pa nije, pa dobro, ali trezvene su djeca, ipak ja znam, se ga do vrijeme kad je bilo tih predavanja, Onda pa znaš neko došla među studentima do prvenja, do pa neko to, pa neko točno. I zazove, zazove, tako ipak je crkva malo starija i njena mudrost od, od mudrosti nas profesora. Tako da to je, ipak onaj koji je duhovno probuđen, on će tragati kako je nama, to su bili pravi profesori, kao otac Sustin, mi pitamo njega preko pisma, patrasije, ja i zatine pitanja, i onda tačko tačko nam odgovara, ima ta bit će onaj jednog objavljene ti O ekumenizmu, ne znam čemu tamo sve nije bilo. I onda završava pa kaže, e, toliko od mene, e, ali vi ste tamo na izvoru svetotačke mudrosti, pa sve ovo što sam ja vama napisao, provjerite e, kod svetih otaca, da li je tačno. Jer se bojim da zbog svoje e, svegrešnosti se ne ogriješimo to sunčanu tajnu e, Boga Otca i Sina i Duha Sveta. Sve provjerite. Dobro, ja vam to pišem, ali ćete biti sigurni ono što vam naravno kristalno je jasno napisano, ali to je pitanje to, to njegovo, njegovo, kako da kažemo, odnosa prema istini. Da ne, nameće sebe kao znaca istine, nego, nego je neprekidno u tom, u tom traganju, da li sam ja to, gospode, da li sam ja to. Sjećam ga se kad se pre smrt na dan njegovog kad sam došao u Čelije tamo, onako na, na uzglavlju u njegovoj keli, tako, plave oči beskonačne, duboke, sav ispunjen Dakle, znači, s jedne strane umire čovjek, a s druge strane sija iz njega radost, toplota, kako da vam kažem. će da kaže, znaš, učan je bio mi je jučer otac Teofil, ovaj iz manastira, kao neko sam se ispovijedio kod njega, hvala ti gospode, hvala ti gospode, što sam se ispovijedio. Znate, 85. godina, cijel život se ispovijeda, on je sam srećan što je mogo da dođe prosti otac Teofilo iz Kalare koji je bio često to tako monak, on se i tako tako. E to, takvi ljudi, to su pravi teolozi. A mi ovi ostali, što kaže, to je već sveti, ja mislim, Grigor je bogoslov, govorio o teolozima i tehnolozima. Ima tehnolozi, pletenije, sloves, tehni riječi patorac koji zvoni bez, koji onda to svoje nameće kao kao, kao ovaj. e to recimo da ima tog takvog duha e, e, onaj rimski papa tamo koji je unio e, u, u sinu vjere ne bi, ne bi došlo do, do ove nesreće koja traje ovaj, u, u crkvi hiljadu godina da imao takvog jednog smirenja. stekao uvjerenje da on je tu sad e, od Boga da, da on polako već e, ubijedio sebe da je on jedini koji je tumač istine, da on to može. I onda naravno namješta da posluša sve te Božje ljude, recimo to vrijeme se toga Fotija, Cajgatskoga, on je poslušao Karla Velikoga, od onih prvih imperatora zapadnih, sve ove imperije zapadne su iz tog sjemena e, Karla e, Da, Karle, veliki u su I srednjovjekovne imperije i inkvizicije posle papske do naših vremena, do, do, Napoleona, do Hitlera, do, do Obame, sada novog imperatora koji sad e, spasava spasava Ukrajinu od, od, od, Rusije zavolja priča demonska priča sad oni se ljubi našli davno zatruvan istim sjemenom evo ga bio ovaj naš Đukanović daj Bože da da nije zbog toga da išao da potpiše tamo da zajedno, jer da ide u NATO pakt, a znači kako se NATO pakt, protiv koga NATO pakt. I do, to je za bezbjednost sa neko, od koga da te obezbjediš? Od koga? Ko će taj da te ugrozi? Evo sad je ta neslična Bosna, Hrvatska, da ne govorimo o Srbiji. Pa i Albanija već. Sve ovo što se dogodilo na 70. Kosovo. Nema niko da te ugrozi sad u ovom vremenu. E sad oni će da uđu u NATO pakt da, e, da, radi bezbjednosti Crne Gore, a u stvari radi čega? Onaj koji uđe u NATO pakt, to znači stavljaš miru po temelju e, pravoslavne Rusije, NATO pakt je nastao, a u svojeme odbrandeni ovaj, savez protiv eh, Varšavskog pakta. I u redu, ajde, borba protiv prikazivana protiv ateizma, protiv Ehm, bolševizma i ne znam svega toga. Pa si mogao da razumiješ, ali sad, od odbranbenog pakta, prvo nasilje, prve bombe ehm, koje su bile gdje je ponovo Njemačka ehm, krenula svojim gvozdenim zubima, to je Kosovo. Mi smo bili prvi koji smo tu. Zato ovaj je njemački generali hvala mu, časnih ljudi i kaže da, da ga stidi sram da njegova država peti put bombarduje eh, u jednom vijeku jedan mali balkanski narod srpski. Vidiš, ima, ima, ima, ima ljudi, tako da kažem, ima, nijesu svi propali i zatrovani na tom zapadu. Hvala Bogu da ima. Kao što je eh, general Galoa, sjećam se, kad smo bili u Parizu, za vrijeme Pa je došao prvi put patrija srpski u Pariz. Ja sam ga molio da bio u Americi, pa ajde srati u Parizu, da nešto, to je bio taj Rambuje, pa da pokušamo da bi nešto pomogli. Naravno, ovi su srbijanska vlast bila, odnosno da bila savezna država, šta bi tu popovi se miješati, Milošević i družine. Pa evo šta su, dakle, šta se dogodilo kad su odbili da nam crkva pomogne u tom trenutku. To je bio presudni trenutak. I onda sam, priredili smo bili u čas pateljarku jednom hotelu, crkvena opština Parijska, doduše, pošteno rečeno, mitropolija se <laughs> ovaj, na prijem i, za naše ljude i za, za druge pravoslavne u, Parizu i episkope koji su onda bili i za učevnike ovaj, Pariza i drugi koji su bili tamo prisutni. I došao taj general Gavlan. I onda će da pozdraviti patrijarha i kaže on, vaša svetost, vi se vi se borite ne samo za sebe onda je bilo još u vijeku vi se borite za sve ono što je zdravo i časno u Europi savremeno general Galo, francuski, vi se borite za, za pravu Europu. Sve što je časno pravo u Europi, zato se vi borite. Da, dobiju je on ovdje toga, Save posebno, moj Tako da, ima tih ljudi koji, hvala Bogu da ih ima, koji imaju toga duha pokaljanja, kao što je i onaj pastor čuveni 45. godine u Njemačkoj ima ono njegov dokument koji je kod nas e, gdje on e, e, govori o našim zarobljenicima koji su bili u tim logorima tamo a, on je to vidio kaže ovi pravoslavni Srbi koji su ovdje bili koji su uništene kuće, razvojene u i sad mi smo očekivali, sad će oni da se svećaju nama. A kaže, ja sam i gledao da on od one svoje, tek izašao iz, iz stanice, pa pa ono hljeb što je dobio ono parčom, to daje našoj djeci. Hmm. Da. Znate, to je to. E, pa takvih je bilo i hvala Bogu da je takvih je bilo i da je takvih vladika Nikolaj recimo do danas ga napadaju što je dobio e, gozdani krst od Hitlera a ne pitaju zašto je dobio kad je bio episkop Pokritski onda je e, groblje u Bitolju e, poginulih švaba on je dao da se da se sačuva, da se obnovi to groblje i čuo Hitler čuo Hitler i poslao taj gvozdeni krst humano je to. ali to je pravi hrišćan, mrtav čovjek i grob njegov, ne znam ko ne pita, to je svetinja, grob je, je grob svetinja, to je za, kao što je meni govorio e, pokojni Simeon Prelević u daj baba, kad smo obnovili crku na, na, na carinama gore, na, na komovima, pa u meni kaže, znaš šta je, i tamo ima grobovi i oni naši koji su poginuli tamo okolo, ima grobovi, a on je to znao koji su grobovi, šava koji su tu, e, koji su poginuli u, e, ovaj, u drugom svjetskom ratu, prvo ne znam sam koji je tamo rat. Kaže da pozoveš, kaže Vladiko, on bi onako kuć, on volio da se malo hvali, on da ga prosti, dobro, često Da pozoveš, kaže, ambasadora Austrije, kad bude osjećenje crkve, da on vidi kako mi čuvamo grobove e, Austrijanaca, naših neprijatelja. Da vidi on da mi ne, mrzimo njih, ali mrzimo zlo koje su oni posijali po Balkanu. Tako i sada ovo što je ovo novo zlo koje je. Hvala Bogu da makar neko od njih to shvati, prihvati. Zaista sam to rekao ne da. Samo u 20. vijeku i upravo se prvi avioni koji su bombardovali e, švapski, austrijski bombardovali su e, e, Podgorić 1915. godine. Pa onda bombardovanje 1941. godine Hitlera. Pa bombardovanje opet od Hitlera i od i fašista 43. godine. Ja pamtim to, to bombardovanje. danas kad se setim, jeza. Nada gledam ko kruške sa nebesa čitali, skadrile e, promiču od ozgo i bombe od ozgo i sad moji majka i otac i druga djeca pobjegli na dolje potok pa ima jedna pećina pa se oni sakrili pod ovom pećinu a ja djete negdje tu po, bašti se za, pobjegli me tražili nisu me našli ja kad sam vidio ono gore znam da su oni tamo pobjegli ja onako krenuo pješnik tako one njive, pa onda ima jedna bašta, pa ima jedna, ovaj, nema vremena da odem dolje u potok, nego se uzumam, ima listnik jedan tamo, pa se popenjem i znam tamo, e, kao dijete ima jedan kamen ovako, nagut, ima jedan cer i danas ga pamtim, jedan, izrastao pored kamera, ja se zavučem ovako ispod ovog kamera se tu zavuče, ali gledam kako bombe e, padaju po morač, 43. To mi je prva moja sećanja iz djetinstva. A onda opet saveznici 44. godine na to ciljao ih Josip Broz. Hmm. Da. Da uništi ovaj bombardovanje Podgorice, sravnjena sa zemljom Podgorice 44. godine. Ja sam pa onda 40. pa onda Mišić, pa Leskovac, pa, pa Beograd ponovo bombardovan. A Zagreb, Zagreb nije bombardovan. Nije. I dobro što nije. Bombardovali je. Zanimljivo. Da su naši gradovi bombardovani. I sad, pet godine, evo opet bombardovanje. Ja sam pisao da pismo Clintonu, jedno pismo sam pisao, a on je pisale novine kako je otišao na, na Havaje da se odmori Clinton. Ja mu čestitam i želim dobar odmor, ali mu kažem, gospodine predsjedniče, odmarate, evo ovdje, znam mi porodicu e, čije 25 članova u toku drugog svjetskog rata poklano i ubijeno, samo jedno siroče ostalo. I to siroče poslije u nekom odraslo nekom sirotištu i poslije stvorilo svoju porodicu. E sad je i to siroče i njegova djeca ubijeno. Jer vi tako rešavate humanitarne katastrofe na Balkanu i da. Govorimo onda ambasador Amerike, dostavljeno je pismo, nisam dobio na njega odgovora, ali kaže, dostavljeno je pismo koje Clinton, pa neka, makar neka ostane, ovaj, Kodavni sam gore nego. Poslao sam mu pismo. Da, to ti je. I sad još se još se kriv. I ko je sad u Hagu? Ko je u Hagu sad? Šedice Srba. Da. Božidar Lazarević, e, general na, na, na, na, e, na Kosovu, na, na, Košara. Pozvan da ide u, u jer u vrijeme bilo bilo neko koštunice to I poručaj koštunica i kaže, ovaj general je želio da, da se da sam ja ovdje zamenjivo patrijarha, da se sastane i da, da vidimo a, neće da ide u Hag ako mu, ako mu crkva to ne blagostane. I odem ja i velika bački bilis, bio što koji još bio i I kaže general, on je bio tamo, na mojim rukama je krv šestotina mladića. Mam ja moralno prava da, da pljunem na tu krv pod mojom komandom koja je provjena za, za, za otačbinu. Jedino ću otići ako, ako crkvu to smatramo, treba da idem, ali ne da idem tamo, ne znam da da, nego da, da, da nastavim svoju borbu za, za, za, za, za, za, narod i za otačnu, da tu krv. I onda sam, ja sam rekao, generale, da, da ideš. I tamo je u Hagu, ne znam, da li je osuđen jer još, još nije Još mi traje suđenje. A oni koji su koji su, što kaže, stotine hiljada pobili. Pričao nam je taj general Galoa, bio sam jako kod njega u Parizu, jedan put sa konim obećenicom. u Iranu kad je bio onaj rat tamo, onaj na, ovaj, ovaj, molim, ne, ne, u Iranu bio, prije Iraka bio rat u Iranu, je bio onaj rat. Kaže, 200.000 ljudi su matene živi zakopali i niko nije smio da piše u tome, u to vrijeme. E, o, ovaj, ljudi. A ovdje sad Srebrenica, sigurno da je bilo zla, da nije bilo zla. pa sad Srebrenicu su podigli na pjedestal da je to poslije zločina hitlerovski, to je najveći zločin u istoriji novije Evrope. To ne dolaze. I Clinton je tu dolazi, Kosovo je dolazio. Da, da. A išao je ovamo u Karavu, kojom je obraz Božnja, se i on išao tamo. Da. Išao i Tadić? Išao i Tadić, nažalost. Nije se proslavio. Nije se proslavio Tadić. Nešto ne treba, treba, mislim, ići. Ali nije otišao u Kravice, nije otišao tamo gdje su e, e, hiljade tih tako prije toga ubijeni, pa pa onda je došla do, do Šta da? To je, kad se umiješa politika u ovaj, politička područivanja te vitalne stvari. Daleko je Bosna od Morače dobro, pa da mi završimo. E, pa evo da smo se ući prvo sve. Ovo je kratko pitanje. Da. Ova granica je kritika, tako uvijek sam uvijek na tome oprezan. Ali recimo, jučer sam pročitao jednu vijest da je u Americi izglasan zakon do 2017. godine sića će mora da prime čip. Znači u roku tri godine, a poslije toga se planira da svi stanovnici Evrope moraju da prime taj čip. Sad on nije onakav kakav mi zamišljamo. Oni su ga napravili kao neku tabletu koja će da se popije sa čašom vode i ona će sama da nađe svoje mjesto u organizmu. I oni su sad pravili kampanju kao neku zabavu. Tako da pripreme narod, kaže, vi ćete da dobijete moć, moć, kaže, vi ćete svojim mislima da upravljate tehnologiju. Onda je narod a pa i tako, svi su odušenjeni sati, Kaže, moćete sa mislima da upalite televizor, da upravljate kompjuterom, kad ta auto, on će sam da otvori vrata. Da. Znači, pravi zabog od toga. Da li mi imamo... šta ti je to? To ti je jedno od će džavoditnika. Da, jes, jes. <laughs> šta bi drugo pogledali? Da, da. Ali, recimo ovako, da li mi smijemo u kontaktu sa narodom, da malo ipak ljudi upozorimo na, na takve stvari. Pa treba i reći, recimo u Rusiji je to i pa Sinod je govorio da. protiv toga, e, ovaj, govorio i u Grčkoj posebno, da to, ono, s druge strane, konačno to, to, ide ovaj, tu se se ali ja mislim tamo gdje je, gdje je vjera u srcu, gdje je kako čipovi, ne mogu ovaj, tako da, pitanje je prvenstveno vjere u srcu. Nikakva mehanika je, ne može biti jača od, od, od Božje, Božje sile i Božje daru ovom čovjeku. Bez obzira šta on izmišlja i bez obzira kakve broje tamo, ne znam, kao što sad mislim na, na ovim proizvodima 666 stavljaju to. Očevidno iza toga ima, ima. U svemu ove što se danas događa ima, ima je satansko, nema nikakve sumnje. Ono što je satansko i revolucija započela tako je i ona tamo i ova naša odreda tako i ovo sada kao što je satanizam iza, za nacifašizam satanizam, i za onoga što se sad događa e, u euroameričkoj civilizaciji i što se događa, nažalost, i u hrišćanstvu zapadu. Tu ruku na srca imamo katolicizam, ipak daje određeni otpor određenog stepena. Ali, ali je raslabljen, raslabljen je upravo sa razloga što je, što je suviše ljudskoga u njemu na čelu sa, sa, sa papizmom, tako da kažem. Iako ima, još nije potpuno paknova e, razvoj Protestantizam, međutim, anglikanizam, to je otišao, već potpuno se poistovjećuje sa, sa ovim svijetom i tu nema može postoje, recimo sad <clears throat> Engleska, a tamo je e, šef anglikanske crte kraljica Engleska. Tamo je ovaj, e, jednopolni brakovi mislim, sve te moguće pošasti, te gadosti se odmoravaju u nivou hrišćanskih zajednica, tako zvane. Jer je sve niže i niže. I sa te strane ogromna odgovornost je Hristove da sačuva vjeru, a drugo i život po vjeru. Nije dovoljno ovaj, da, čuva, da se sačuva vjere bez života. To je naš patrijar Pavle, Bog da ga upokoji, da imamo njegove molitve. Neprekidno je to podlačio i sebi i drugima. Neprekidno. Vjera bez djela nije nije, nije, nije vjera prava. Kao drvo koje ne rađa ploda ili rađa truloga ploda ili crni roga pada, pa nije to, nije to drvo pravo. Ne vredi, to je takav je zakon. Takav je zakon i u prirodi, takav je zakon i u ljudskoj prirodi. I tu nema I zato je a, crkva Hristova, jedna sveta sabora i apostolska crkva. Ona koja čuva čuva to mese blago, ali treba ga da živimo njime. To je to. to je. A pogotovo mimo nas. Pogotovo mimo nas. Dobro, blagoslov, ajde da